91.4 de l'FM. Bones, penya, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 250 del Pum Pam Pim, el programa de música combativa de Radio Trama, la ràdio del logo petit i el cor gran. bona nit a tota la penya que hi ha aquí, hi ha molta gent de diferents jocs i sí, això és el Pum Pam Pim, sí, mm, heu notat que és una veu diferent a la de l'Isma, uh, estem als estudis de Can Capablanca, sí, però avui el programa doncs, el fem gent diferent. Qui el fa? Doncs, per exemple, us presento a la companya que tinc a la dreta, la Beaca, que ve de, de Barberà. Beaca, què tal? Com estàs, guapa? Bueno, aquí estem. A veure si comencem ja, una mica nervioses, però amb ganes de començar. Més a l'esquerra, encara, tenim a la Ibonaca, Ibonaca de Barberà. Què t'expliques, Ibonaca? Hola, bona nit. Molt bé, també molt nervioses, però sí, molt il·lusionades. I encara més a l'esquerra està la Lolaca, de la Noia o de Sarda. Què dius, Lola? D'aquí d'allà, doncs pues, molt bé, amb ganes i a veure i a veure què tal, com va això, i bueno, pues amb ganes de que perdeu una mica el control del tema i, i a deixar-vos sorprendre. Estem una mica nervioses, eh? però aviam. També a la meva dreta tenim a la Patriciaca, Patriciaca de Ripo. Patri, què dius? Què passa, penya? Està a tecles avui la Patri. Mis tecles! Vale, doncs us, us explicaré una miqueta per què estem aquí avui. Vale? Avui el programa és un programa especial, és el programa 250, però també és un programa que hem elaborat a, eh, des de Pim Pam Pum Supporters, unes quantes companyes que normalment venim aquí al programa a fer suportes i ens fa vergonya saludar, però avui hem intentat empoderar-nos una miqueta. I llavors avui tenim uns convidats al programa. Aquests convidats són els, bueno, són els que fan el programa del Pim Pam Pum normalment. Eh, tenim aquí a l'Isma. Isma, com estàs? Ei, bona nit, penya. Moltes, moltes gràcies per fer-nos aquest programa especial i amb molta il·lusió que, que estiguem aquí totes juntes i ho celebrem. 250 programes no es fan cada dia. Molt bé. Molt bé, tenim aquí el Riqui també que ens està ajudant molt amb tot el tema dels cables. Ei, sóc el tècnic secundari. <laughs> Becarios. El becario, avui sóc el becario. I seguim cap a la dreta tenim a l'Eric. Ei, què tal? Bona nit. És, això és, és molt guai. Jo eh, tinc les expectatives molt amunt, eh, ara. Tinc la sensació que hi haurà confeti, massatges... Coses... No, estàs, no estàs en un bucle temporal, no, avui, Eric? A, ah, a, de moment no, tot, tot arriba. Bé, bé. Y el Manolo, <laughs> Manolaco, <laughs> com estàs? Molt bé, què passa, penya? Molt content de tenir-vos avui aquí, de que ens feu aquest regal, perquè per mi això és un regalazo que li feu al, al Pim Pam Pum. Encantat de que avui sigui en contra del Pim Pam Pum al Pum Pam Pim. Espero, m'agradaria molt que hi hagués un altre programa a Radio Trama a part del pim-pam-pum, que fos el pum-pam-pim. Sí, i que el fessin elles. Seria, seria genial. La veritat que seria molt guai. Eh? Seria genial. Me, me pilla un poco mal. <laughs> Podeu fer un cada quan, no sé. Ja. Jo tenia ganes de presentar algú dient de Sardanyaca del Bayula, però és que ja no queda ningú. Ni el cabo. No, no queda ni el cabo. Bueno, aquí estem amb un canvi de rols, a veure com surt, vale? i comencem, bueno, avui hi haurà moltes coses, però començarem posant una mica de música i començarà la Lola. Vale, a veure, Eh, jo, per començar, aquests dies estan sent així com molt, bueno, molt moguts, molt emotius, passen moltes coses i bueno, amb tot el que està passant i el que vindrà, a mi em feia il·lusió presentar una amiga, una companya que fa una música molt bonica i que ens recorda que volem ser lliures de moltes coses la cançó es diu País Normal, del disc Següent Pas, del 2017, i bueno, pues, perquè li donem una mica el cocú encara que el Twitter i tot plegat ens estigui eclipsant una mica les neurones. Anem a escoltar-ho. Arranca el pim-pam-pum. Ai! gent sense casa i casa sense gent és normal en un país normal que el mercat sigui lliure i el poble esclau és normal en un país normal busques feina normal això és normal en un país normal que pocs decideixin per tot és normal en un país normal paga impostos que financen guerres és normal en un país normal que l'aliment que ha de nutrir tan mal el teixi és normal en un país normal vendre el territori el millor postor és normal en un país normal l'egoisme és normal en un país normal, l'opressió és normal en un país normal, dominació, explotació, submissió, competició, normal en un país normal en un país normal. Volem ser anormals en un país normal. Volem ser lliures, diferents, alegres, dissidents, autogestionaris folls, rebutjant estat poder, compartint des de la red. en un país normal. Anormal és estimar. i repartir en un país normal. Volem ser anormals. Què us ha semblat? Ben bona, ben bona. Sílvia Pérez Cruz era o, o Tomàs? <laughs> Trio? Sílvia, Sílvia Tomàs Trio. <laughs> Gran. Molt bonica, una cançó molt bonica, Lola. <laughs> Lletres combatives, bona música, tal i qual... Seguim, Molt bé. seguim. I ara seguim amb més música combativa, és el torn de la... De la... No. no, de la, de la Noé. Sí. què ens portes, Noé? Doncs jo porto un tema que segur que tots i totes heu escoltat, perquè ha sonat el pim-pam-pum, ha sonat eh, molt, bueno, tothom el coneixerà. Arreu. Sí, arreu. Aleshores, és l'Anatic Show, eh, el tema és antipatriarca i, com, i no sé si sabreu que bueno, és el primer tema del disc que es titula Vengo, no és homònim, no és homònim, no és homònim? No és homònim. Homònimament no parlem oh. encara. Oh. Oh. Tot arribarà, eh? Tot I arriba, i tot és, arriba. De, és del 2014 i aquest tema el vull dedicar especialment al meu company de vida, el Polluelito Isma. A veure Gràcies, què vida. Tot torna. T'estimo, guapa. Escolta'm. Que maco. Tira el tema ja, Riqui, tira-lo. Tira Pum-li! tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. s'ha semblat? Hòstia, molt guapa. Boníssima. Molt guapa. Dóna gustet, no, la música aquesta? Música Moltes, eh? combativa, eh? música feminista, sí, ens té un, Té un poder aquesta dona. No podia faltar, no podia sí, faltar. Sí, sí. Molt bona opció, no? Eh? Aquest punt pim. Ens agrada, molt bona, molt bona. Moltes ja... gràcies per dedicar-me-la, eh? No, ah. no podia ser menys. Xan, I continuem, xan, continuem xan. amb música combativa i continuem, ara és el torn de la companya Ivon. Ivon, què portes? Doncs, bueno, primer de tot, abans de posar la música, agrair aquí a la, a la Patri, que la tenim de Miss Tecles! Uh! Uh! Uh! Reverenda! I de pas agrair a la Bea, que ens ha fet aquí un guió i un acte de colorins, la mar de guapo. Sembla I... l'art de Sant Martí, eh? Sí, sí, sí. I res, doncs, seguint en la línia de de Llatinoamèrica. Jo també porto un tema, un tema de parlar per la zona, en concret un tema que es diu Planet Hem, és una banda de les més polèmiques de, de Brasil, la cançó es diu Stap, és del, de l'àlbum Any Bassau d'Ossegàs, Home Infumassa, de l'any 2000. Com, com? No, Ojo, repetir? Cuidado, eh? No, no repetiré. <laughs> Ojo, cuidado. Hay que estar atentos, eh? Hay que estar atentos. I res, és un grup de rap rock que es va crear l'any 93 a, a Rio de Janeiro, la idea era portar alguna així una mica diferent, i és un grup molt polèmic, s'ha acusat i censurat moltes vegades, concerts, cartells, fins i tot van estar a la presó, acusats bueno, tant per les lletres com per fer apologia de la legalització i el consum del, del cannabis i res, tenen un ritme molt, molt guapo, espero que us agradi, o sigui que... Anem a escoltar-los. Anem-hi. Uh... Eu me apresento em alto e bom som para que todos possam ouvir. Cara sagaz e cascudo direto do Andaraí. Eu vou do M para o A, para o R, para o C, para o E, para o L, para o O, espaço D. Dois, sempre representando hip hop. Não tem Faustão nem Gugu, eu sou primeiro do Ibope. Revolução eu vou fazer de maneira diferente. Tiro o ódio do coração e tento usar mais a mente. Botam barreiras no caminho, mas sou persistente. Posso cair, mas me levanto e sigo em frente. Segura a bronca, dou um dois e mantenha a calma. Seu vacilão, filho da puta, rouba a minha alma. Entra Fernando e sai Fernando e quem paga é o povo que pela falta de cultura bota nele de novo e paga caro, com corpo e alma E entrega na mão de um pastor pra ver se salva com a barriga vazia. Não conseguem pensar, eu peço proteção a Deus e a Oxalá de plantaria que eu sou. E tô na linha de frente, Rio de Janeiro, fim de século, a chapa tá quente. Vários irmãos se recolhem vão em frente, vários também escrevem na sua mente. Eu sei bem, quebra corrente onde passo, replanto a minha semente. Garrafa entra nunca tomam de quem compadre, é só pra quem pode. Corpo fechado, rima cinza, compadre. Ninguém me fode, o bumbo bate forte. Só escapa quem tem sorte. Misturo hip hop, samba com sangue da Zona Norte. Tão impressionante quanto o b-boy rodando. Não deixo queimar o meu filme, eu tô sempre me valorizando. Revolução, quem sabe faz na hora e fica antenado. Nem tudo que reluz é ouro e nem televisão. Tô aqui de passagem, mas não vinha passeio. De ciclos em ciclos percorro meu caminho sem receio. Meu discurso tem recheio, acerta em cheio e creio que nosso destino final é estar em paz. No seio do universo, campo de visão aberto. Minha serenidade conservo conversas, converso com meus netos como preto velho que sou. Sei de onde vim, sei pra onde vou. Na moral, com papel e caneta te forneço material pra feitura do seu alvará de soltura espiritual. Não cesse suas preces, pensamentos negativos são como fezes, infestam todo lugar à procura de alguém que os considere, que os preze. Por isso delete informações desse nada no seu leque e siga para o alto. Alto, o som hipnótico dos Steb. Eu levo a vida e não sou levado por ela. Na luta, meu guerreiro amarela pra mim poder crescer, não me deixe enlouquecer. Só você sabe o que é melhor para você. Eu ergo o peito e vou em frente na parada. Eu sou controlado e tomo com uma lavada. Eu sigo meu caminho, tranquilo e sozinho. Eu mato a copa e ainda dor me conduz. bueno, déu nhi bueno. des de Brasil, eh? Que us temazo, eh? Temazo. Jo he, he de dir, Bon, que no els havia sentit mai, aquest grup. Que estarà la idea. I jo també. I jo, I jo també. Música compromesa, música combativa de la bona, aquí al Pim Pam Pum, Déu-n'hi-do, el temazo sí, que t'has tirat, Ivon. Sí, en portuguès. Sí, ben sí. guapa, ben guapa. Bueno, doncs és el torn de la, de la Bea. Què ens portes, Bea? Vale, doncs jo, a mi m'ha costat molt, ho he de dir, m'ha costat molt a veure quina cançó portava. De fet, fins a l'últim moment no ho he acabat de decidir. I finalment porto una cançó que es diu Gordes i peludes. És d'un grup que malauradament ja no és tan actiu, és la tia Carmen, un grup de punk que prové del moviment feminista autònom de Barcelona i com que elles diuen que és un grup, un grup necessari. I bueno, us deixo que l'escolteu i a veure, a veure què us sembla. Molt bona tria. Ui. Thank you. Vamos a adaptar, escapamos a la normalidad, enfermamos y nos intentamos adaptar. Llega el mes de abril y tira que fin no hay esteticien que nos haga su rehén, hay hoja superior a que reprima mis hormonas. Mi cuerpo es mío, lo que hago yo decido, yo decido. Macle, té Macle. Té bueno. massa ràngaro per la vena. Bueno, no sé si ve sonat la tia Carmen o no, però és un grup que a mi m'agrada molt. Dedicada a l'Albiol, no? Por ejemplo, entre muchos otros. <laughs> M'ha molat, m'ha molat. Bé, hem començat aquí a bellugar una mica el cos, bé, bé. Normal és un programa de lavadora, és una frase de capçalera sí, sempre. sempre. Sí, i, I no quiero ser normal, sobretot, no? Sobretot. Els subtítols són importants. I tant. Excel·lent la proposta de la Bea, déu nhi com te l'has tirada per començar. Vale, va, pues seguim, no? Ja... Seguim, seguim. Vinga. Pues ara comença l'entrevista, ara sabem que sortir de la zona de confort no és fàcil per ningú, ni per nosaltres ni per vosaltres, eh? <laughs> Deixar de guinyo, parlar... Guinyo. <laughs> pues, bueno, primer de tot agrair a, a als amics que han vingut, perquè... Uh! Sí, Público! Bravo! Uh! Yeah! com, e-, ells són nosaltres i nosaltres som vosaltres. I vosaltres no? qui sou vosaltres? qui és qui? Si tu eres tu. Si tu eres tu, el, el alcalde. <laughs> ¿Eres tu? Dice, sí, soy yo. pues això, estem al 250 Pim Pam Pum, és molt guai fer-vos aquest regal, ens agrada molt disfrutar amb vosaltres quan porteu música i bueno, cadascú a la seva manera disfrutar el programa i això mola bastant. I, bueno, pues comencem amb les preguntes. Jo tinc dues preguntes que són per tots, llavors, pues, no sé, gestioneu-vos-ho. <laughs> Autogestió. <laughs> El, el tema era que ens expliquéssiu una mica quan vau començar el pim-pam-pum i per què. I bueno, la, la següent pregunta, que igual en alguns se us barreja, la resposta era què significa per vosaltres no? estar aquí, com els dijous, quan veniu aquí i tal i qual i pues ahí va, no sé. Qui s'anima primer? Jo, jo proposaria que, que comences l'Isma, que és qui porta més. Vale. Però és la sí. meva proposta, eh? Sí. Jo, votem, fet, votem. De fet, estava... <laughs> Votarem! De fet, sóc una mica així i m'he fet una, ja votat, o... una mena de Com? xuleta. <laughs> una mena de xuleta, sí, t'has fet? Sí, sí. Cabrón! Pollo! És una pedazo de fulla de Word. Però, aviam, Esma, té colorins? Té colorins no, o no té colorins? No, no, no. És un Excel? Eh? No, només, té, només té un recull de programes especials i, programes especials, sens dubte, també va ser el primer. No, però no t'avancis. La pregunta era, sí. quan vas començar i per què? Vam I començar... què significa per tu? Sí. Hi haurà més preguntes, no cal ficar-ho tot no, en la no, primera. No, no, no. Jo, jo només respondré el que se m'ha preguntat, que és, nosaltres Fas. vam començar el 21 de gener del 2009, vam començar al carrer no la Resorts, vam començar al mestre Palli, el Pollastre i jo mateix i va ser per una locura, com sempre és, del mestre Palli, efectivament. O sigui, el tio ens va començar a dir eh, que Radio Trama necessita programes. Radio Trama en aquell moment cal dir que, que tenia, tenia un munt de programes i, i tenia un funcionament molt més guapo que el que avui en dia tenim, malauradament. Però, però sí que és veritat que li feia falta una volta i tant el Pollastre com el Palli com, com jo li vam veure ben guapa i us haig de dir que el, aquest benvinguts i benvingudes a no sé què del Pim Pam Pum, el primer que el va fer, que malauradament no està ni tan sols guardat perquè van tenir programes amb la web, va ser el mestre Palli. Te'n recordes o no? Bé, la veritat és que sí que me'n recordo i l'única cosa negativa que recordo és el fred que fotia allà durant <laughs> sorts, que me cago un déu quin fred que feia allà, però... Era impossible, fred i calor, perquè a l'estiu no s'hi podia ni estar, perquè a més tenia l'antena aquella, que sí. tenia aquell transformador que fotia una calda que era insuportable. Sí, sí, no estava molt, no estava molt climatitzada la sala, però tot i així tenia un rotllo molt guapo no? per tots els programes que generaven, a vegades sí. quan coincidíem amb el programa anterior, no? amb el dels Rudes, per amb per exemple. Amb el Rude Time, Rude Time que hi havia l'Ara i hi havia el Patxi, hi havia el Marc, hi havia, bueno, hi havia el Juli, hi havia més gent i que era, era tot un goig quan, quan ens juntaven la gent del Pim Pam Pum i en acabar ja teníem allà els rudes per fer el programa, era ben guapo. Espectacular, i tant. El 2009, eh, heu dit? El 2009. I, Isma, no eh, ens... Sí, el, el 22 de gener del 2009 va ser el primer. I a la pregunta de què significa per tu el pim-pam-pum? Per mi avui en dia el pim-pam-pum significa moltes coses, però entre d'altres militància, amistat, teràpia, eh, sortien fora, significa moltes coses, però, però sens dubte la, la que també significa és no deixar-ho. A pim-pam-pum intentarem estar tant temps com puguem, amb aquest equip que tenim ara, ara mateix, que, que tenim el Manolo, que tenim l'Eric, que tenim el Ricky i que fa, fa 250 programes avui que estem i per mi la veritat és que és, és part molt important de la meva vida, inclús en la meva vida laboral, social i tal, sempre amb la gent intento parlar del programa, però sí, faig un programa, no sé què, després ens escoltarà qui ens escoltarà, però les ganes encara hi són com el primer dia, com el 2009. És bonic vale. això, no? De, de vale, pues, a vegades ens escolten tres, però ho disfrutem, clar que sí. I tant que sí per això estamos. I què més? Els altres, què dieu? Em toca a mi per ordre cronològic, no? <laughs> Després de la primera temporada del primer any del Pim Pam Pum, el, el Palli es veu que va saltar i, i, el, i i el Pollo, els pobres, entre ells dos, això, fer el programa i portar les tecles els hi costava una miqueta. I un bon dia em van dir a mi... <laughs> Una miqueta, eh? Escolta, per què no vens a fer-nos un cop de mà? Només a portar les tecles, en realitat per fa facilitar-los una mica el tema. Era un programa... Era el 20 de febrer del 2010, o sigui, un, sí. un any i un mes... Heu estudiat molt, eh? molt bé, molt bé. Home, vaig buscar la meva primera cançó. <laughs> A veure, o sigui, la meva primera participació i, i era aquell dia. Era un, un programa en directe al, al local de Ripollet. Hòstia. Ja me'n recordo. I sí, jo només vaig fer de tècnic i vaig ficar una cançó, una de les dues últimes mítiques que sempre sonen dos, doncs jo vaig ficar la primera de les dues últimes i poca cosa més, no vaig ni participar en aquell programa. Hòstia, jo me'n recordo d'alguna festa local que estiguéssiu allà, no sé si era aquest programa, però de fa molt de temps, no? Que... De fet, ho vaig veure Segurament i el, sí. el meu segon programa, o sigui, el següent programa també va ser un altre cop al local de Ripollet. <laughs> Sí, eh? Sí, en aquella època estàvem afincats, perquè em sembla que el mestre Pollastre també sí. treballava allà. El regentava el regentava el local, igual que, igual que a l'època que vam anar a fer alguns programes a la menuda, que també era per lo mateix, perquè estava allà el pollastre i Clar, els convidava. Allà on va el pollastre anem nosaltres. I tant que sí. Mestre pollastre, creador també i, i, prim, i un dels primers que es va posar en el pim-pam-pum. I l'altra pregunta no, de, del per què, mm -hmm. Doncs perquè, primer, perquè m'ho van demanar que ets gualtrapes. <laughs> perquè no saps dir que no, podem dir. No, em feia il·lusió pues, a veure, només havia d'obrir micros, tancar micros i yeah. poca cosa més. I trobar-te amb els col·legues i estar allà disfrutant, no? Però com que ells m'ho van oferir perquè sabien que a mi el tema de la música música combativa ja m'atreia molt. I evidentment doncs, va ser venir aquell dia i després... I no deixar-ho més, no? No he fallat més que un programa, em sembla, en tot en tots aquests 8 o 8 anys o així que porto. Ets un tiro fijo. Tiro fijo, tiro fijo. I és casualitat també que la teva successora sigui de Ripo, no? <laughs> la mestra de tecles, clar que sí. I res, per mi el que significa el pim-pam-pum pues, també és més o menys el que ha dit l'Isma, perquè tots els que estem aquí, tots els que hem estat, perquè ha passat bastanta gent per aquí el pim-pam-pum, és un refugi, és un lloc on... Els podríem recordar? En Lara, el, el pollastre, el palli... El pollastre, no sé. el niño... La Mireia, no? La Mire, ah. la Júlia... Pollolita, que també ha fet col·laboracions. Sí, sí. Déu-n'hi-do, déu nhi déu déu que passat per aquí. I res, això és un refugi, és, una, és un lloc on no penses en res més que en fer el programa, en disfrutar, escoltar música, ensenyar la, la música que has portat als teus companys de ràdio i sorprendre amb els temes de rànganos que es porten setmana rere setmana i fer difusió també, sobretot, fer difusió de la, no només els grups que molen mogollon, no? que dius, hòstia, això mola mogollon, de grups coneguts, nous discos que treuen, sinó els grups de barri, del teu poble, del poble on vivim, que tots som de d'un poble de, de per aquí el Vallès, pues, no? fer un recull de, de tota la penya que, que comença i el primer que tenen gravat pues, ho agafem i ho difonem. La difusió és algo primordial. Molt bé. I què més? Ara jo? Cronològicament? <laughs> pues jo era un, jo era un seguidor de, del Pim Pam Pum, l'escoltava cada setmana, a, eh, cada dijous, que anàveu en directe, ho escoltava a casa meva i si no escoltava el, el podcast quan encara estava al Lara fent, fent la secció de, del Pim Pam Pop posant odors i aquestes coses. Pues, i, I així xerrant pues, de concerts a la nau, a Barberà, o a l'Ateneu, o a Obriu, o por ahí, amb l'Isma, li vaig dir, hòstia, no, em, em sembla que pel, pel, pel, un programa que acabava en set havíeu proposat fer un programa en, ah, en, en cassets. En cassets. I tu m'ho vas comentar i dir, hòstia, pues jo tinc cassets perquè vaig amb el cotxe en cassets i tinc, ja tinc bona cosa i et vaig dir, hòstia, a mi em molaria anar un dia, tal i qual, i així al final no va ser un, un casset, sinó que va ser que vaig anar a un, a un programa, el meu primer programa no va ser en, en, en casset, i, i així vaig començar. I des d'aleshores, pues ja fa, no sé, igual d'aquí no res, farà 4 anys o por ahí, i Poca broma. I per mi el, el Pim Pam Pum, per una part, eh, m'agrada escoltar-me cada setmana la meva veu, perquè... <laughs> Això és algo que normalment a ningú li agrada. Eh, és ben curiós, és una ah, cosa ben curiosa. A mi és una cosa que amb el temps m'ha fet reflexionar molt. No? Durant sis dies a la setmana escolto una veu i un cop a la setmana escolto un, un altre, llavors, bueno, la meva o la, o la vostra, no sé quina és, perquè ara jo m'estic escoltant, bueno, no sé. <laughs> Eh, això és una cosa eh, i després per mi també és un espai on, tot i lo lluny que m'intenti anar de, de per aquí d'aquesta zona, de, de Barberà i de tota aquesta zona on ha sigut la meva casa durant molt de temps, és una connexió que tinc cada setmana amb, amb uns col·legues que ja fa molts dies que, en, que ens trobem oh. i, que, oh. I que no ens falta mai. Oh i, i això per una part i, i per l'altra jo també crec que, que la música com moltes altres coses com l'art, com, com l'activisme eh, bueno, o sigui, la música és una part de, de l'activisme polític que, que nosaltres cada dijous ens trobem per també donar-li veu a, a això i també perquè si no estaria a casa meva escoltant el YouTube sin parar, saps? Perquè m'encanta escoltar <laughs> música i veure el que treu no sé qui, no sé quantos, i en comptes de no parlar-ho amb ningú, pues tinc un dia a la setmana que ho parlo amb, amb tres personatges que estan aquí asseguts i que m'encanta estar i acostumes a, a, fer, i acostumes a, a fer tremolar els ciments de Can Cabo. I algunes coses passen. Sí. Ens puja la cresta, ens puja la cresta. Sí. <laughs> I el successor de l'ara? No? Ah, eh, eh, això, és- això és una etiqueta. El, el rei dels llibres. Eh, sí, jo no sé, tenim la broma interna que sempre és molt difícil anar després del Manolo, pues, no és només amb música, també és parlant. Jo... Vosaltres dèieu que he fet els deures, jo no tinc molt clar quan vaig començar. Eh, ho hem estat intentant descobrir. Sé que Però t'ho pots inventar, eh? Eh? Tu pots inventar. M'ho puc inventar. No, jo el que sé és que jo venia molt per aquí, en plan supporter, com deia el Manolo, sobretot arrel de que el Manolo hi fos i amb la Lola i tal, i venia molt per aquí i m'ho passava pipa, i venia aquí, feia supporter i, i, i crec que a mica en mica vaig començar a fer algun comentari, a dir alguna parida, no sé què, i algun dia xerrant també, eh, com que a mi em molen molt els llibres, va ser com, eh, per què no tal, i ah, fem una secció de llibres. I crec que el primer programa no vaig posar ni música, vaig parlar d'un llibre i tal, i ja està, i poc després no sé bé quan, ni com, ni per què, eh, doncs vaig començar a formar part del programa i aquí estem. I què significa per tu? Uh, per mi... <laughs> El Pimpa Pops són moltes coses, però al final és, és un espai de trobada, és un espai de trobada amb, com deia el Manolo, personatges molt diversos i és un espai també com de confrontar moltes coses, lo de la veu que també deia el Manolo. Eh, per mi és, és un tema, no? com el, el venir aquí, exposar-se, dir la teva, Mm, també discutir i debatre en directe els consensos presos i trencar-los. Eh, sí, portar la contrària en general, és, és, és tot un... Sí, és un espai de provar moltes coses i al final és un espai d'amor i de cuidar-se i, i jo crec que per això al final seguim aquí, perquè estem a gust, compartim i, i seguim la música, seguim llibres, sigui amb ràdio, amb el que sigui, pues, mm. això fem. Visca. Visca. <laughs> bueno, jo crec que això que dèieu de la, de la ràdio, no? d'enfrontar-te com al Yuyu, de sentir la teva veu i de que es gravi i tal, és com part del que a nosaltres, com a supporters, també ens fa coseta, no? A vegades, i que avui estem... I avui estem aquí. Aquí, i és raro. raro i meravellós, no? Sí. És un regal, eh? És un regal. No us acostumeu, tampoc. sí. I bueno, anava a dir alguna més, però no me recordo. Bueno, seguim, Aquestes coses passen. Seguim amb una mica de música. Ah, sí, això. I, bueno, pues, que és meravellós també, a nosaltres ens fa molta il·lusió que us cuideu així i, i que tingueu unes... Al final són espais d'afinitat, no? I, I són espais guapos de cuidar, sigui fent ràdio, sigui fent el que sigui. I pues, aquí estem, escoltant música anem a seguir escoltant música, si no ens avorrirem. No? Seguim, seguim. Sí. Seguim amb aquesta edició del 250 Pum Pam Pim. Bé. I porto el grup de Robastesa, que crec que ha sonat eh, a Pim Pam Pum, però porto un tema que diria que no l'heu posat, que es, es titula Les criades i és de l'àlbum titulat Descalces del 2016.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 Què us ha semblat el tema? Yeah. Molt bona, molt bona. Molt guai. Ah, Muy bailongo, no? Muy bailongo. Amb ritmillo, amb ritmillo. Venia, venia a cunyar, però si no hagués vingut la cunya, podríem haver... O sigui, podríem dir que ha sigut la primera enganxada de, de sí, Toro. Del sí. pum papi. So, sobretot que t'enganxi amb una brava a la boca. Serà vosaltres. Això està molt bé, eh? amb braves aquí... a la boca... Hagas lo que hagas... Com? Eh, bueno, ponte brava. Únete. Us he de dir que se m'ha oblidat una cosa super, super important, o sigui, super important, i és que aquest tema de roba estesa a les criades anava dedicat al meu polluelo, al meu company de vida, l'Isma. Dos de dos. Uh, Otra. Uh, uh. Impressionante. Impressionante, cariño. S'ha de recuperar, s'ha de recuperar. I continuem amb musiqueta, Vendetta. no? <laughs> Continuem, continuem. Continuem amb musiqueta. No, que jo recordo un programa que l'Isma es va oblidar de dedicar un tema. Eh, eh sí, jo me'n sí. recordo també, jo, jo me'n recordo. Sí, sí, sí. <laughs> I vam fer una bona festa. Sí, Quanto cabrón. Perdoneu. Quanta cabrona. Avui això és una pillada, és una quasi pillada de toro o... A veure, a veure, Eric, a veure, Eric. Per on vas? de Deixem-ho aquí? Eh, bueno, com vulgueu, com vulgueu. Bueno, doncs... Dale, dale, dale, dale. Passa la cabra. Pum, pam, pim. Seguim, seguim amb música i després de Robastesa, la Lola, què ens porta? Uh, vale. Uh, jo porto un tema d'un grup de Vicenza que vaig conèixer gràcies a, a la gent de Barberà de fet, quan es va... Barberà, capital del Vallès Occidental! Barberà, capital del Vallès Occidental! Te- Tenim el Palli Màxim- molt enfadat per aquí. al- Màxim rècord de gent a la taula de Barberà, eh? Al loro. Sí, però, però, loro. però de, des dels estudis de Can Capablanca al casal independentista i popular de Sabadell. Eh? Bueno, barregem-nos, tal i qual. tu on vius, tu on vius. Clar que sí, home, tots barrejats. <laughs> abajo los muros. <laughs> Eh, les prisiones. <laughs> bueno, com anava dient, eh, jo vaig conèixer aquest grup que em va agradar molt perquè bueno, pues, ells l'escoltant, el, perquè tenien un vincle així emocional i tal, no, Bea? De... Con el Gonzali. Con el Gonzali. I bueno, com, és un grup que a mi la música que fan m'agrada molt perquè és així, o sigui, no la sabria definir molt, però barrejant rotllo orquestra, una mica Balkan, no sé... I fan folk. servir també instruments com molt peculiars, no? Jo recordo a la, com, sí, a les jaumades de Barberà, per exemple, ah, sí? que la gent Portaven? de l'Ateneu e el vam portar, sí. I, i me'n recordo un instrument que no sé ni el nom, vull dir, no, no havia vist mai. No m'hi vaig fixar, la veritat és que el, el portava per... Serra és el nom. Ah, sí, és veritat, portaven una, una serra de, de tallar fusta, però llavors feien com un... No? Així com amb la, sí. amb la fulla metàl·lica i tal, i molava, bueno, mola bastant perquè és una penya molt maja que fa lletres molt crítiques, amb una música molt guai i a més es van currar una gira per Catalunya i no van anar a Barna, ni van anar a Sabadell, ni van anar a Terrassa, van anar a Barberà i van anar a Sant Jaume Ses Oliveres, un poble de 150 habitants, a la Noia, i bueno, van fer un concert allà molt guapo i per agrair-los tant a la gent de Barberà que ens ha fet el nexe i això com a ells, perquè jo m'he viciat bastant a escoltar-los, pues, portar una cançó que es diu La Divisa, no sé molt bé ni el disc ni res, però bueno, o Pibi. Públic. Endavant. Endavant. sartoria e provate la magia di una divisa su misura e dignitosa. E la morale della storia è presto detta, la divisa non è una barzelletta, è questione pur d'amore, di cristiana devozione La divisa una qüestió de colore. Hosteria Popular Ibèrica, us estimem, eh? des de Barberà, des del Vallès, des de Sant Jaume de les Oliveres. Quin festim vola, no? Heu de tornar. Sí, sí, sí. Brutal. Molta energia aquesta penya. Brutal. Molt guai. Hem començat a fer pujada, eh? Sí. sí jo, jo uh! hi ha consens de que estem fent pujada, eh? Sí, eh? Un tema sí. zarranga, no, Lola? Però al final, no ja Però al final baixarà, no? <laughs> Bueno, veurem, veurem. No Potser ranes, tenim eh? un concepte diferent de baixada o pujada. Això és un pum-pam-pim i, i tot, tot ho trobarem. Tot ho trobarem, Aquí, evidentment. aquí no hi ha runners, eh? <laughs> Molt bé, doncs seguint amb l'entrevista, jo porto unes preguntes que bueno, veig que teníeu bastantes ganes de parlar i de fet us heu avançat una miqueta, han començat a sortir algunes coses, però bueno, perquè xerreu una miqueta més, eh, nosaltres volíeu, volíem saber com que ens expliquéssiu una miqueta el pim-pam-pum què? O sigui, la història del, del programa, no? Com, com es va crear i una cosa que també ens encuriosés bastant és per què pim-pam-pum? No? O sigui, una miqueta els orígens. Això Què l'Isma i el mestre Palli. Eh? Els orígens una mica abans sí que ho hem, sí que ho hem explicat, no? el, tant, tant el nom del programa Pim Pam Pum com, com la creació mateixa del programa és, és obra del, del mestre Palli va ser això, una locura d'un dia que ens ho va dir, ens va començar a molar, el pollastre i jo ens vam engrescar amb ell i, i, i a partir d'aquí sí que és veritat que vam començar... Hem tingut èpoques d'estar de, de, molt a la caverna, com nosaltres li diem, o al cau, i, i de fer 40 o 50 programes sense sortir dels estudis, però després hem fet molts programes de, de sortir en fora i hem anat a un munt de llocs i vull dir que la cosa es va anar gestant de mica en mica, però Mica però... en mica s'omple de pica. Exactament. Pai, tu què has de dir? Com, com va començar? O sigui, la teva primera idea per què va ser? Per, per fet que faltaven programes a Radio Trama o no? O com, com va ser? Bé, jo crec que va ser una suma de, de, molt, de, molt, de, de molts inputs, no? de moltes coses que veus en un moment donat i de cop se t'encén la xispa i dius, venga, hem de fer això. No? I allò que dius, no, no saps ben bé per què al principi, però tens clar que, que s'ha de fer un programa i que s'ha de fer un programa amb l'Isma, amb el Pollo, que ha de ser el pim-pam-pum, que ha de ser un programa de música combativa i que l'hem de fer radiotrama, no? Jo crec que el, alguns factors que ho podrien explicar serien que hi havia una ràdio del rotllo Sabadell que tenia una antena que matia en FM, FM. que matia per internet, no? ara segueix matent per internet, però en aquells moments era molt bèstia. Jo arribava a casa, engegava la ràdio i sentia una ràdio del rotllo en una ciutat de merda com Sabadell, governada per merda, amb uns mitjans de comunicació de merda i en una situació de merda no? i era en plan, doncs vinga, va, hi ha una ràdio ara, hi ha una penya que ha fotut una antena, que l'ha muntat en un sostre il·legalment i que ens dona l'oportunitat de fer programes, això s'ha d'aprofitar. I jo crec que això va ser un dels elements, un altre va ser doncs, que l'Isma i el Pollo eren uns fascinats de la música i eren uns encantadors de la música i no paraven de parlar de música i de treure música i, i, i a més a més sempre que estàvem junts posàvem música, ens doncs fèiem uns lenyos, fèiem unes cerveses, però <laughs> anava tot junt i vaig pensar doncs per què no fer-ho fer una antena. No? Jo crec que l'últim factor, que no per això el menys determinant, és que vivia a 50 metres de la ràdio, no? I això també... <laughs> això també ajuda. Sí, escolta, lo de, lo de mm, pim pam pum, per què? Per què pim pam pum i no una altra cosa? No, pum pam pim. Clar, per exemple. Bé, jo crec que ve una mica del pim-pam-pum que no en quedi ni un, no? I, i ah. també recordar que la falca del principi era la cançó de cop de sí. un, dos, tres maderos muertos, no? Sí. I jo crec que una mica va anar com, com tot junt. No? Tot lligat. I anem, a, anem a fer una mica de venjança de classe, de venjança contra els opressors i, i a passar-nos-ho sí. bé. No? Aquesta és la idea una miqueta de sempre està fora una miqueta de, del, del límit que et vol posar doncs, en aquest cas l'estat repressor i, i intentar portar música amb temàtiques diferents, amb, amb temàtiques antifeixistes, antiracistes, anticapitalistes, amb gèneres diferents com l'esca, com el reggae, com el punk rock, com tantes altres, i jugar amb això. La veritat és que és una, és una jugada mestra perquè és una jugada que et dona unes possibilitats il·limitades, pots sempre buscar músiques que parlin d'una cosa o d'una altra, pots buscar gèneres diferents i sempre surten grups nous. La veritat és que vas, vas encentar-la de ple quan vas buscar el format del programa de música combativa, ens ho deixava molt, que, molt gran. Jo crec i... que jo només devia deixar anar la idea i la resta van a, van a sol. I t'has eh? eh? el rotllo un munt d'anys, no? Sí, sí, se, se, se, se m'ha ido de les manos, se m'han crecido los enanos, saps? I escolteu una coseta, perquè darrerament heu realitzat la gira del Pim Pam Tour. Què ens heu de dir d'això? Com, com ha anat, llocs on heu estat, no sé, anècdotes que tingueu, a veure, dels el, els del fons que volem marro. Us, us voleu sentir i sí, sí, volem molt marro. Bueno, ah, ho podem fer així entre totes, el, sí. de ràdio, on, on us recordeu d'haver fet programa així en fora? Sí, el, el Pim Pam Tour va sortir una mica perquè fèiem el programa número 200 i llavors com que no en sortien el, els números perquè fem un programa a la setmana i de vegades descansem així i llavors vam dir, bueno, pues fem un pim-pam tour i llavors pues, hi ha setmanes que fem dos programes i fem un el dijous i un el dissabte por ahí, o fins i tot algun dia venim aquí a, al Casal i fem dos programes al mateix dia. Ah, un eh? que dura 40 minuts, parem doncs i fem un altre com si no hagués passat res. Però, en, en, mm. Com si no s'hagués tallat la llum. en- Exactament, I, però recordeu-vos que això va ser perquè, perquè havien d'arribar al 200 i el 200 a més coincidia amb el 15è aniversari de Can Capablanca i aleshores la, el temps apretava i sí, sí, tens, tens tota la raó que va ser com una mera de, de sprint mm. en forma de programes un, I, i un motiu de... molt, o sea, un motiu molt emotiu, eh? Llavors, el tema del Pim Pam Tour. <laughs> No, però a veure, el Pim Pam Tour, com a essència, a part de que en aquell moment va ser per, per arribar a temps al programa 200, perquè ens faltaven uns programes i en vam, fer, en vam haver de fer més d'un en una setmana, però la idea és aquesta, que nosaltres sempre hem fet programes en directe a, eh, en els diferents casals populars d'arreu del Vallès, a Cerdanyola, a Ripollet, a Terrassa, a Barberà, a... on més n'hem fet? Hem estat a Berga, a Berga, a Berga. A Berga. Hem estat, mireu, hem estat a... a... Digue-ho, digue-ho, Isma, que tu tens tot apuntat. Digue, digue. Sí, mira, hem estat a, Can Capablanca, evidentment, hem estat a la Menuda, a l'Atenó de Barberà, a la Tiene Xur, xuleta, eh, s'ha Al Casal de Joves Obriu Pas, a la l'Atenó Llibertari de, del Berguedà, a Berga, també hem estat al Casaret de Terrassa, a Baraques de Sabadell i a la nau Arquimedes. déu nhi eh? En tots aquests sí, llocs sí, hem estat. I deixa'm dir que això del Pim Pam Tour, a part de pel programa docent, docents, docents, uh, uh, <laughs> docents perquè l'Isma és profe, eh? i llavors ho dic per això, docents. perquè estigui tothom representat. <laughs> Oh. I jo sóc el Públic mestre de qualitat. Ah, docent, mestre tecles, a, a, a les llibres. O sigui, també va ser perquè va haver-hi fa, no sé, si, o sigui, no, no, ara no recordo, igual fa dos anys ja o un any i mig del, del 200, però abans va haver-hi com un ressorgiment de l'assemblea de, de Radiotrama i, i van o sigui, es va crear, veritat, es va fer un programa que era el... Cert el, com, com, com es deia? No, el, el Mamba Negra, que eren el, els antics, eh, digue-m'ho tu, Isma, diguem-ho tu. Els antics rudes. Aquests, l'Ara i el Patxi i llavors i el també Marc. el, el BCO també va tornar sí, llavors que ara hi havia aquí com una abolició de torna a radiotrama, torna a radiotrama vam fer uns quants programes que vam anar al, al Buirac a, a l'Atzur també a de Terrassa i així I, i allà semblava que eh, no sé què i, i també va, vam tenir durant unes poques setmanes o algunes <laughs> setmanes vale, sí, el, un programa d'esports de, sí. Ah, sí. Espectacular, eh? El contraatac. El contraatac. Què tal el programa aquest d'esports? Què us semblava? Bueno, era un programa per, per donar-li una volta, però com a idea, bueno, principalment era correcte. Sí. I, I quants programes van fer, els de la Mamba Negra? Cre oh. Ah, la Mamba. Mamba Negra, no sé si van fer uno o ninguno, o, o Vuit dos. samarretes van fer. O tres. Els d'esports sí que van fer 8 o 9 programes, em sembla. Mira, veus? I també va, van programes... parar per una... Era, va arribar un Nadal que per, òbviament pues, són unes dates que és difícil fer programa perquè tothom està liat amb la família i diverses coses. Com ara amb el referèndum, no? Com ara amb el referèndum, uh. tot i que nosaltres hem fet programa aquí com uns campions. Sí, ah. el dia, els dies previs. Però bueno, quan va arribar un Nadal, després ja no van tornar els, el, el contraatac. I és una llàstima perquè va ser un intent de, que, de tornar a ampliar una mica radiotrama i... I, I, bueno, i, i no. I no. I no. Eh, però aquí seguim i aquí seguirem fent programes i si algú té alguna cosa a fer a la ràdio ens trobarà. Clar Clar. sí. Sí, jo a nivell del Pim Pam Tour, eh, bueno, abans volia <laughs> demanar disculpes perquè he començat a fer un comentari que dins el meu cap sonava molt millor del que després en veu alta sonava i, i nada, <laughs> això ha passat. I dit això, en el Pim Pam Tour, és que hem tingut un debat aquí intens, és, és igual. Fora micro. Corramos un estúpido velo. Però a mi de Pim Tour recordo molt el moment d'aquest de, de, quan vam anar a Ràdio Pinsania, que és d'aquí una abraçada a tota la gent del Berguedà, d'allà dalt de l'Ateneu, que bueno, a Berga els agrada la carn i al Riqui no. I bueno, aquell dia... Eh, volem marro, volem marro, explica-ho. Pues res, vam arribar allà, molt bé, Berga, pues molta boira, molt fred... Molts porcs, no? Gent molt maca... <laughs> I vam arribar i estaven a mitja matança, bàsicament. Llavors, bueno, vam arribar a l'Ateneu i... Matança del de, porc. Del porc, no del porc, sí, sí. I, i res, doncs vam arribar allà i doncs, però res, hi havia bastants porcs, no? No sé si, si algú més se'n recorda la l'escena o vol comentar-la. Uns quants i apilotonats per allà. Va ser una mica complicada l'escena. Per, per sort el pim-pam-pum és teràpia, no? I a sobre, i a sobre vam entrar, i Ràdio Pinsania és, és una ràdio allà bastant, bastant en condicions, vull dir, tenen, tenen un, estudi, un, estudi amb una peixera i a sobre que el Riqui va entrar, pobre, que va veure el, el, el panorama, el vam tenir tot el programa a fora, o sigui, Exactament. a, a, allà, a, a la peixera, exiliat, ens enteníem per senyes. Però per contra però estàvem a l'FM, que això ja no passava Certament. A, a, en aquesta ràdio. Feia, I, feia anys que no passava. I es podia fumar, això és un, és sí, un, és una que... que altres ràdios mm, bona, bona aquesta. diuen que no es pot. Bona, mm, bueno, a veure, parlem-ho tot. A Ràdio Terra <laughs> és un, la ràdio dels Països Catalans, amb tots els accents, amb totes les veus, ràdio espectacular que té la seva seu a Reus i que també cada dissabte a partir de les 8 ens escolten des de Ràdio Terra i, i sí que és veritat que encara fa falta que anem allà a fer un programilla i les condicions en aquest sentit segur que es podran negociar fàcilment. Home, un programilla de països catalans fumadors jo crec que el, que el podem fer. Però si això ja ho hem parlat. països catalans. Però si això ja ho hem parlat. Vosaltres no digueu res, portem el cendrer i ja està. Ja està. Ja està. Tu quan comencis ja està fet. Molt bé, nois. Ens han desviat. Sí, millor talleu perquè se'ns està anant. No. Eh? O sigui, no, aviam, fins ara ens heu anat parlant doncs, de records, d'anècdotes, i... però també volíem saber una miqueta doncs, què teniu previst fer a, eh, en un futur, si teniu alguns projectes o que, que ens expliqueu una miqueta. Jo m'he fixat que el dia que faig 10 anys, al Pim Pam Pum, sí? que és el 20 de febrer del 2000 no sé quants, molts, sí? <laughs> uns quants més endavant, cauen dijous. O sigui, Mira. fotrem un programó, no sé en quin número caurà. Festa però... Quin control, eh? Sí. L'altre dia és que com que ens vau, ens vau fer aquest repte de, de buscar quan havien començat i, i estudia, tal... estudia una miqueta. Pues bueno, vaig, vaig mirar les dates i vaig, vaig estar xafardejant una mica i... Jo crec que promet aquest, aquest programa, estem tots molt il·lusionats, ens encanta fer programes especials. Avui era el 250 i no podia ser un programa normal, havia de ser un programa especial i vosaltres vau, vau tenir aquesta idea, no? Quan cau amb set fem amb vinils, quan cau amb no sé què fem un no sé què, o sigui, nosaltres estem aquí a, a tope, la música ens surt per les orelles, no para de, de sortir música i, i jo crec que això, a no ser que no puguem perquè literalment no podem per algun tema, el pim-pam-pum seguirà per sempre. I teniu entrevistes I pendents o llocs sí, on anar pendents? Sí, tenim molts projectes. El primer, que a més aquest ja té data, és el 4 de novembre. Els parlat fa 20, fan 20 anys i ho celebraran d'allò més fort a la nau Arquímedes de Barberà i allà fotarem un... Ja pot ser molt boig, eh? Un bon sí. festival. Farem una miqueta de, de mestre de cerimònies i anirem presentant els grups i fent entrevistes i tal, una miqueta com avui però sense que ens ho facin, sinó que ho farem nosaltres. I, I un altre especial que també tenim en el cap és eh, el, el 300, que el 300 també, ja veurem si ho fem coincidir, s'espera que es pugui fer coincidir amb l'aniversari de Can Capa, tot i que també ho tornarem a tenir una miqueta complicat per, per les dates i el número de programes, i, i més especials també també a la retina un pim-pam tour Països Catalans, jo crec que, que, el, que el tenim. Sí, sí, el tenim. Sí. Hem d'anar de Salses a Guardamar i de Fregamahó a Ràdios Lliures, de, de País Valencià, de la Catalunya Nord, de les Illes, etc etc. Bueno, I abans de, de pensar en Països Catalans, el, el Principat tampoc no l'hem trepitjat del tot. Certament, no? certament. I... Tenim pendent a Lleida, a, a Tarragona o a Reus o on sigui. En aquest sentit jo volia comentar que hi ha dues idees, una de Lleida, que igual el Manolo es pot explicar més, però també cap al Montseny havíem... És molt informal de moment, però era la idea d'aprofitar alguna jornada de curro de cantonal per anar allà i fer programa i yeah. igual coincidir amb vells coneguts com Sigelpa i com, com el grup del Pau, que no me'n recordo com es diu. Però la Mazarranga no porta mena. Tenim plans, tenim plans i a poc a poc els I... anirem fent i a part de, dels plans, per mi després també hi ha el, el, el factor palli, que és que de tant en tant sí. apareix el palli per aquí i ens fa una proposta de dir ei, hi ha la flama, hi ha l'aniversari de Can Capa, hi ha no sé què, no sé què, no sé quanto, i voleu fer... la voleu liar i nosaltres diem a tot que sí i llavors... Pues, la veritat és que ens encanta. en eh? veritat mola perquè van sorgint coses d'aquestes, de fer ara un vol a la quartera, ara no sé què, ara no sé quantos... I a nosaltres ens encanta, que I està guai. Aquest, aquest últim any, la, la temporada passada, van fer pro, programa d'aniversari de jo crec que quasi tots els casals sí, sí. del sí. Vallès. Sí. O sigui, del casalet de Terrassa, Ateneus... Vam eh. estar a l'Atzur, a la recta final, vam estar en un munt de llocs, jo us haig de dir que em comprometo a no fer cap més proposta fins al proper centenari aniversari perquè ja l'estic pensant i em centraré en aquesta. També és, és, bé, bé. Són advertències i advertiments, que ho sapigueu. Es liarà, eh? Si està el de per mi, es liarà. Sí. No, molt bé eh, l'actitud la, que, que tenen, no? I Aquesta tant. colla de sí, sí. sempre propostes que els hi fan, estan oberts a acceptar-les i a participar. que, que ho fan de gust, no? Sí, és... I amb tant. ganes i... I molt bé. Doncs abans el, el Ricky comentava, no? És que ens heu fet mm, buscar sessions d'abans i saber coses d'abans. Doncs ara arriba el punt on cadascú de vosaltres, eh, si, si heu fet els deures com calia, eh, heu hagut de buscar la primera cançó que veu posar al vostre primer programa Pim Pam Pum. Aleshores, jo, per exemple, vull saber, l'Eric, quina va ser la teva primera cançó, el teu primer tema que, que vas posar al Pim Pam Pum? eh, Eric, ara el problema el tens tu, tio. Ja, ara el problema el, problema el tinc jo, a Eh, bueno, hi ha hagut bastant debat en això, perquè com us deia abans la memòria ens falla, no tenim molt clar quan vaig començar exactament i tal. Finalment vam trobar un programa que era en algun moment del 2015, 160 i algo, i allà portava tres cançons, però no sabem l'ordre. Llavors, jo he triat una. Molt vale? bé, ben fet, ben fet, s'accepta. Sí. Després hem estat debatent i creiem que és possible. I bueno, és, és de l'Ovidi, el nostre amic Ovidi Montlló, des del Coi, un temazo que es diu Perquè vull, que és d'un disc del 1970 i alguna però que està gravat en aquest èpic eh, concert que van fer a l'Olímpia de París el 1975. Hi ha debat, eh?, de que sigui la primera, però, però val. Vale, anem, a, anem a recordar-lo. Mis tecles? Bonjour. Excusez-moi, je ne parle pas bien le français. Euh, je chante accompagné de Toti Soler. La première chanson, c'est Par que si ve, per que vull. més que plogues, sortia allà de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi ganes d'estimar. Vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després farem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest. millor perquè vull, perquè sé que és millor. Van menjar el més bo perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Van viure amb gent preciosa perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella perquè vull, perquè estic fart de fàstics tirat de tothom perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó perquè vull, tot comença en un mateix. Temazo, eh? de l'Ovidi. Zarrangano. Quina manera de començar, eh? Perquè vull. No, no avui, sinó Quim... la teva trajectòria al pim-pam-pum. Sí, sí. sí. Quin primer tema vas tirar, eh? Allà... I, ja. Bueno, jo recalco que no estem segurs que sigui el primer, però... Bueno, ens hem cregut i decidim que ens ho creiem. Vale, perfecte. Pues sí, sí, sí. Mira, perquè vull... Molt bé. Molt bé, per començar. Eric. Perquè bé. vull és el primer. Sí. Bé, a tu qui vols ara que... Si pregunten per què vols tirar, que aquest tema ho tens fàcil. Eh? <laughs> Perdó, perdó. Va, ja. No, li preguntava a la Bea, qui vol ella que ara digui bueno, qui va ser la primera cançó? Jo presento ara a uns dels convidats que és molt especial per mi, em fa molta il·lusió presentar el Manolo, Manolaco. Uh... Què passa? Oh. Què passa? Ara sí que me'n recordo. <laughs> <laughs> I llavors també doncs, la mateixa pregunta, quin, quin és el primer tema que vas posar al teu primer programa del Pim Pam Pum? I a veure com ens el presentes. Doncs el primer tema, jo el, el primer Pim Pam Pum vaig portar tres temes. Uh, el primer va ser aquest, el segon va ser Orxata i el tercer va ser Sin Dios. Uh, aquest primer va ser un grup de, de hip-hop de, de Colòmbia, des del Chocó, que es diuen Los Renacientes, rap des de la selva. I és un, és un grup que el vaig conèixer per, per l'Eric i, la, per i la Lola. <laughs> uh, perquè van estar per allà i els van conèixer i llavors pues, la Lola tenia un disc i així i tal i qual i vaig pensar, hòstia, és una bona estrena perquè començar el meu primer programa el, el Pim Pam Pum uh, música combativa uh, parlant sobre, sobre la guerra eterna que hi ha hagut i hi ha uh, a Colòmbia i ahí va, Los Renacientes. Anem a escoltar-ho, a veure com sona. respeto el camino desde hoy para siempre En mis calles hay violencia Llega de primas cuando caminas Las balas miran, esto me inspira En mis calles hay violencia Llega de primas cuando caminas Las balas miran, esto me inspira Afrocolombianas latinas en la casa la humildad, escudo que no falla de un imperio que tiene precio. Haremos el cambio, así nos cuesta el pellejo. Yo quiero que mi sueño se haga realidad y que todas canten un himno de libertad. Siento el olor del sabor que te traigo yo hoy. Y como siempre, Queen trayéndolo mejor. Espera, ¿qué pasa? Revolución declara. Seca las lágrimas que se ven en tu cara. Con el puño arriba, unidos con sentido. El mundo compartido, muchos corazones y un latido. Luchadores, guerreros, soñadores. Buscando derrocar a los opresores. Pide la sangre derramada, Historia tercera cuadra, letras más notorias, renacientes, buscando la gloria. Rabia acumulada que no se manifiesta, sueños en el olvido por poca conciencia, pero también esperanza y mucha fuerza. En mis calles hay violencia. En esa tierra habitan seres fieles a lo que piensan tantos hombres trabajando por lo que sueñan. Renaciendo en hip hop, son rima nuestra fuerza. siente la voz que irrumpe la calma, la guerra propiciada con palabras. La que ante los hechos no se queda callada para no dejarme y ser pisoteada. Si es necesario, unir mi voz una protesta colectiva, hacer con rimas bombas explosivas, impulsiva, mujer latina, de mi tierra colombiana, cacarica divina. Mujer precisa, de abajo y digna, afro latina, pura melanina. Legales rimas cuando caminas, las balas miran, esto me inspira. Colombia, el gueto más grande, corri cuando disparas. ese afro a mí me hizo fuerte para crecer en mi mente y traer legalmente a mi mesa el plato fuerte.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 Ens falta la llum vermella aquella que deia el Pani. Buena onda, buena Sabeu? onda. <laughs> A veure, Manolo, què? <laughs> Què ha passat aquí? Manolaco. Què ha passat? Bueno, hi ha, hi ha un petit debat aquí que <laughs> no el que ha passat és que mentre sonava la cunya hem obert els micros i hauríem d'estar tots calladets i hem estat xerrant sobre la cuina. Bueno, això es veu que és en directe. Clar, claro. clar. Bueno, que només és, ha passat això, que no passa res. És un fake com de Remember, no? Com quan el Manolo al, al, el <laughs> pim-pam-pum que es va fer que vaja al Can Capa va presentar Gallo Negro i era un altre. <laughs> No vam estar dies això... rient d'això. Bueno, això és algo que a mi em passa bastant, ja també a los barbadólares, és que és algo que no hem dit abans, però per nosaltres també el Pim Pam Pum és venir aquí a remarcar les cagades de, dels altres companys. Sí, Ah. a sang i fetge. Santiago a de... com era? Sa no. <laughs> no. Santiago de, de Tenerife. Santiago de Tenerife, Silvia Pérez Cruz, etc. etc. Sí, sí, bueno, sí. això serà una cunyeta pel futur, bueno, no passa res. Si t'equivoques te, te l'emportes. Per explicar la propera entrevista. Tot bé. Bueno, no sé si us heu adonat que estem a l'Equador i que això comença a fer pujada, eh? Uh! Jo vull deixar clar que, uh! que tothom estigui atent. No entrarem al trapo, però... <laughs> a què trapo? No, però està bé saber-ho, ja, si hi haurà debat o no. Com, no, ara no. Vale, guai, guai. No és el dia, eh, no és el dia. Genial. Ara tenim ganes de seguir escoltant música i és el torn del Ricky, el mestre tecles. Ui, ui, ui. Ara desbancat una miqueta per la Patri. El tecle secundari que de moment no està fent falta perquè ho està portant tot, de... estic al·lucinant de lo bé que ho porta, la... ja la fitxarem. <laughs> I si jo faig vacances una temporada. A veure, el meu primer tema, el meu primer tema. Jo, com deia, vaig venir al... fa ja 8 anys o així i, i era molt tímid. Me vaig escoltar el programa aquell i, mare meva, com vaig presentar aquella cançó. <laughs> que se'n va oblidar se'n va oblidar dir el, el nom algo, ara no sé si el nom del grup o el nom de... O del CD o... Algo em vaig deixar. Un clàssic aquí, quan vens el pim-pam-pum t'has d'oblidar de, de ah, dir alguna cosa. Ara tens oportunitat de dir-ho tot complet. Us presento un grup que, com m'ha recordat el Manolo, gràcies perquè potser no ho hauria dit, que em va, em va ensenyar ma germà, el Xavi. Un, una salutació si és que escoltes aquest programa. Són els Folia Trois des de Madrid, extret des del seu disc del 2015, Madrid 2015, ai, 2005, perdó, Madrid 2005, i és un tema que parla sobre les pres, sobre el, es diu Cloacas fabricades per el miedo, parla sobre les presion, presons. Jo avui no, no, no he preparat res, ho diré improvisadament, però, però pensant en aquesta cançó pensava que volia dir alguna cosa. Amb tot lo de la repressió que ha passat a, a aquests dies, amb, els aplaudiments a, eh, cap als Mossos d'Esquadra, digues, digues. tot forma part d'una repressió ben orquestrada des del poder i no hem d'aplaudir mai, no hem d'aplaudir mai. Tota, tota la repressió aquesta ens eh, es catalitza al final a, amb les presons, que és un lloc indigne per la, per la vida. I bueno, aquesta cançó ho explica molt bé, Cloacas fabricades per el miedo. Tira-la, som-hi. personas, cubriéndose en, cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal. ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿Eh? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un un lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. Ahora que sufre se vayan apuros. Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece. Y la rabia sí florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno, más vale que rece y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes que siempre ha perseguido. Los delitos son indicadores de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robos porque hay propiedad privada y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Ah, donde los sentimientos ya no cuentan casi no. Que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien es que aún no te has convertido en un humano frío, cual está la La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y, acabar, con, el poder, como la kriptonita. Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Contra viento y marea. Yeah. Temacle, temacle per la vena. Jo he, dir, troba, eh? Jo he de dir que jo quan vaig començar a venir el Pim Pam Pum de Supporter em va emocionar molt que... Bueno, jo ja coneixia el teu germà, però a mi... Va estar vivint un parell d'anys per aquí al Vallès, també Clar, i, i arrel d'ell jo vaig estar com com escoltant molt aquest grup i em va fer pensar moltes coses i mola molt quan sona per aquí perquè és una música així tranqui que et va fent reflexionar i que... Sí, és el típic grup que la música és només un mer acompanyament, una excusa per, per les lletres, no? Sí, i que diuen coses a vegades molt de dins, no? Que, bueno, que, que molt així te les escoltes així com amb calma, que... Sí, sí, jo, jo sempre ho dic, que aquest grup Igual com el producte anterior bruto, les, el, el, el cantant principal del grup, que també és cantautor, te l'has d'escoltar en silenci, si pots amb els cascos, sol a casa, no? I, mm. i llavors t'entra ben cap endins. Mm. És, és tota aquesta família no, que dius tu de Madrid, els Todos Nada, Llorando en el Desierto, tota aquesta penya. Sí, hi ha tot un moviment, eh, que... Eh, el moviment anarquista un, molt anarquista, no? <laughs> Ana anarcotristes, no? O sigui, aquests que, que estem tot el dia allà de ah, sí, vamos, però aquestes cançons, jo recordo molt escoltar-les al viatge també amb la Lola i que bé, gràcies per portar-la també. Sí, sí, un bon tema. I Isma, és el teu torn, espero que el teu primer tema fos molt no nya, nya, nya, nya, nya. i bueno, em comenten per aquí que igual tens molts primers temes. Sí, anem perquè... A, anem a ello. Vinga, sí, perquè el primer programa que vam fer, doncs la música la, em van dir que la tria jo, perquè sí que era una miqueta malalt en aquell moment de música, i, i el primer tema de tots va ser de Jamaica, Roma, via Budapest, dels Escatalà, sí, el, de l'LP Borinó Borinó del 1993, però en aquell mateix programa us puc dir que van sonar Inadaptats, va, va sonar la banda Basotti, va sonar Pirates, va sonar Adversaris, Obrint Pas, Hòstia. Cortatu, no fix... Eh... Programa zarrangangangagano. Sí, sí. Ah, digue'ls tots, digue'ls tots, perquè és espectacular. I de, clàssics bàsics, no? Que és un altre concepte del Pim Pam Pum. Uns clàssics bàsics sempre, sempre. <laughs> Molt bé. I, i lo breve si corto dos veces breve, com diria el mestre Pollastre. Van sonar també el Cesne Belsa, va sonar Polla Records, Dissidència, Beas Corpus... Eh, mm, inadaptats. Inadaptats. Va sonar... Berri Charrac. Berri Charrac, Iguitalla, Cop i l'Ovidi Montlló. Aquesta, aquesta va ser una mica el tracklist del primer programa. I, bueno, jo crec que va marcar bastant el <laughs> bueno. lo que seria després el pim-pam-pum. Eh? Vull dir, no ens hem mogut gairebé ni una, ni una línia de, de, de, la, de la ratllaca que va marcar el, el primer programa. déu nhi eh? per això com ha canviat la, la música, no? O sigui, no sí. ens esperàvem escoltar alguns estils per aquí pel... Cumbia, pom, suposo, cumbia combativa, per exemple. Cumbia, per, per exemple, exemple, salses, o sigui, de tot tipus de música que, que cada cop hi ha més, no? I, sí. I és música combativa i que suposo que al principi era algo, era algo inesperat, que, no? Que ni, ni sabíem. Bueno, també pensa que els, el, els primers programes també poses les coses mítiques, no? tires una mica de, de, de tot el que t'agrada, no, no has ficat res, llavors fiques tot el que t'encanta. Exacte. I després, conforme van passant els programes, que ara ja en portem 250, pues ja has ficat una mica tot lo que, no? tots els clàssics que volies ficar, que eren imprescindibles, més o menys, que sempre en queden, però més o menys els has tirat tots i llavors ja vas buscant coses noves, gèneres nous... Eh, localitzacions inverosímils, no? ens hem anat a Rússia, a la Índia, ens hem anat... Bueno, no sé si a la Índia... A tot arreu, hem anat una mica a tot arreu. I, bueno. Així és. Així doncs el primer quin és, Isma? De Jamaica a Roma via Budapest dels Escatalà. Fomli. li Molt bé, doncs anem-hi. Yeah. nos veient el papa i tots tocant el dos. Humans sense milla, l'Europa de l'est, en calla i a la illa sense fumar res. tots han endemà i t'has fotent a una pizza i jo gaudint de la perestroika. No estava gens clar si un dia arribaria fins a Montigo Bay. El que ningú es pensava és que acabaria anant a Roma a Budapest. Kingston amb vista Firenze, també darrere del taló de ser. Un munt de palmeres, el bus a tres peles, un país tot ple de cridaners. No de Jamaica o Batalla, garbei amb gorbatxe, platitxolina, fotent-se doblers. No estava gens cas, un dia arribaria fins a Montego Bay. Eh, Encara ningú es pensava és que acabaria anant a Roma via Budapest. No estava gens clar si un dia arribaria fins a Montigo, Bay. Eh. que t'alarien la Roma, via Budapest. Quins anys aquells en els que el català, Doctor Calipso i discípulos d'Otilia ocupaven les nostres ments i les nostres ganes de viure. Sí o no? Ja t'ho digo, ja te digo. Què us ha semblat? Molt guapo. Molt, Molt bé. bé. Us veu pujar la cresta, no?, en aquest moment, El programa. Bueno, és que quedant el tema bien. Clar que sí. Més música combativa, això no s'atura, estem a l'edició 250 del Pim Pam Pum. Seguim, seguim, seguim. Bueno, ara toca el eh, torn de tornar a l'entrevista, no? Tenim moltes més preguntes per fer-vos. També tenim un moment clau, que és que ens estem aprovant a les 10 de la nit. I, Palli, què passa a les 10? Què passa aquí a les 10? Ai, ai. <laughs> És moment de cassolada. Casserolada. Uh! Perquè piquem. I els estudis de Can Capoblanca s'enfonsen. És una cassolada pel 250 a la programa. taula no, a la taula no. Visca el pup en pim! Però intentarem continuar el programa sí. sí, la cassolada. Sí, sí, era un moment que havíem de dedicar a aquesta cassolada que estan fent cada nit a molts barris, a moltes ciutats casolades contra la repressió, contra aquest sistema que ens està ofegant cada dia i que s'està demostrant aquests dies, com s'ha demostrat moltes altres vegades. I bueno, la casolada sempre ha d'estar present també al pim-pam-pum. I tant. Molt bé, clar que sí, bé. Vale. que doncs sí, guapi. <laughs> Seguim amb les preguntes, vale? seguim amb l'entrevista. Aquesta pregunta eh, va relacionada també amb què passa, no? El pim-pam-pum es fa, es fa cada dijous, i, i com es fa, no? com es fa aquest pim-pam-pum, com funciona, no? com és el making of del pim-pam-pum, com es fa des de dintre, no? com us prepareu, com us organitzeu. És una pregunta genèrica, teniu diferents rols, però jo crec que totes podeu contestar. Sí, jo per començar m'agradaria dir que generalment el pim-pam-pum no s'organitza, o sigui, aquí tot el que hi ha és, és espontani, Uh, estem... rau. No podria dir que estem en contra de l'organització, però sí que, bueno, o sigui, com podríem citar autors que estan en contra de l'organització. Nosaltres no estem en contra, però per una cosa o l'altra no ho fem perquè tampoc ens cal gaire. Tampoc o sigui, serviria. I, i, I quan ho fem, ho fem aquí entre unes birres i tal. La, em sembla no que diguis mentides perquè la nit abans del pim-pam-pum, els dimecres a la tarda, nit, estàs 3 hores buscant cançons, baixant ai, coses i apuntant ai, coses a una llibreteta que t'hemos visto, chaval. Ai, ai, ai. t'hemos pillado, ja Manolo, ja t'hemos ja pillado. Això, això no és organització, no sé, a veure... No a veure, sé. tenim deures. Sempre. És el grup mínim d'afinitat, saps? Llavors, sóc jo amb el YouTube i el YouTube MP3, i prou. Sí, el mínim que feu és eh, buscar temes eh, dies abans Bueno, dies abans, dies abans és si tu has pogut preparar molt bé. O minuts abans. La majoria de programes és d'arribar aquí, situar-se, dir, ui, quina hora és, i i dia, ah, espera, què tal, què qual, i trobar quatre programes. Bueno, Quatre ah, ah. programes? sí, quatre programes, perquè fan Big diversos programes a l'hora, a vegades, però... Però... Sí, <laughs> el, o sigui, el que... Nya, nya, nya, nya, nya. No, però és el que deia el Manolo, jo ho comparteixo totalment, que hi ha una part de que ja sabem cap on va i al final al final el que fem és venir i, i fer-ho. I cada dia és una aventura, a vegades es talla la llum, a vegades no tothom té programes, a vegades hi ha llibre, a vegades no, a vegades vinc, a vegades no, és com... Tot, tot és un misteri sempre, però tot funciona, llavors és com... Tenim un grup de Telegram, és sí, fàcil. Tenim, tenim un grup I la setmaneta abans... Sí. Pues doncs ja diem, aquest, aquest dijous que hi ha programa, tothom pot... Sí, confirmem. I llavors a vegades ens diem si hi ha algo molt gros, com per exemple ara està a punt de sortir un disc d'Eina, que no sé si ha sortit ja, eh, no, el dia 9, dia 9 no? Era el, 7 el dia 9 estem ahir amb, amb ganes. Pues quan surti el disc d'Eina, pues algun pues l'escoltarem i a veure qui és el primer que, que diu... Clar, a, a, aquest és un tema important, no? perquè Pot passar que moltes vegades us trobeu en cançons eh, iguals, amb els mateixos temes, i coincidiu, no? Sí. O no ha passat mai? Sí, moltes vegades sí, el que fem és ens ho parlem una miqueta abans del programa i... Si és molt quan... evident, ens ho parlem. Exactament. Ah, a vegades, tot A vegades no és tan <laughs> evident, arribes aquí... El primer que la comparteix amb, amb la resta del grup s'ho porta És qui guanya, no? Sí. <laughs> I des... de... Oh. No, no, perdó, digues, eh? No, no, que des de que arribeu, que quedeu de, va, vinga, va, anem a començar, el, anem a fer el programa, quedem a una hora, quan tardeu a, a posar-vos en marxa? Depèn, perquè no sempre arribem a la mateixa hora, no? I, i perquè, no tothom vegades... arriba a la mateixa hora, entenc, no? Generalment que acostumem a quedar a les 6 i comencem a les 7 i mitja, 8 això és un fet, sí, sí. i no perquè estem aquí, xerrem, ens veiem un cop a la setmana, llavors ens posem al dia, què depèn tal? De, depèn de, també de les feines que tinguem cadascuna de nosaltres, que, que de vegades la feina d'un mana perquè no pot venir a determinades hores i bueno, ens ho anem manegant com puguem. També hi ha un tema de karma, no? Mm, de fet, jo arribo molts cops aquí a Can Capa perquè estic fent històries o per passar a fer una birra o un cafè i tal, jo em trobo l'Eric sol. I avui, per fi, li he dit, Eric, què fas aquí? Estàs sol? I m'ha dit, sí, sí, estic aquí sol, però bueno, deu ser el Carme, perquè normalment faig esperar jo i ara sé el que se sent, saps? <laughs> és que l'Eric és, és una persona de, de límits. O arriba molt d'hora o arriba molt tard. Sí, crec que, i això és algo molt bonic, crec que el Pim Pam Pum és, uh, la Bea vol parlar, vale, eh, que el Pim Pam Pum és, és, és l'únic moment on arribo d'hora, que ve a ser el que deia el Pallí. Sí, és, eh? és bonic. Sí, sí perquè l'autopista, la, etc i tal, i llavors eh, pues vinc i, i m'espero que arribeu. Però és bonic perquè llavors m'espero, que és el que fa normalment la gent amb mi, i és, és guai. Bueno, així veus també com, com va. Sí, sí. Així, Pai, has dit que vens a fer cafès, no?, al Can Capa? <laughs> Vale, no, no, és que no t'he vist portar cafès per aquí, però tot bé, tot bé. Dic, eh, Ho diu. Dic, digues-hi cafè. I una cosa que fem també, que, en, que no l'hem comentat, és que cada setmana fem, a part dels llibres i portar música, fem una secció informativa, que pues, això sí que ho fem, i busquem cartells cada sí. setmana de diferents actes, de vegades més, no? de vegades menys, i fem la fem l'agenda del Pim Bam Pum, de vegades ens surt millor, de vegades diem dates que fa un mes que ha passat el <laughs> cartell i no passa res perquè és, bueno, pues això són coses de... Això és de l'ofici, no? Va, sí. Una mica. Va, sí. I després també, pues, jo que sé, ja com de vegades hi ha la secció eh, efemèrides, no? que una setmana toca que és el 14 d'abril, una setmana toca sí. que no sé què, no sé quanto, i llavors portem març, temes no? sí. una mica relacionats amb el, amb el dia que toca o la setmana que toca, el 8 de març, no? el 12 de novembre, el, sí. jo sé, el 20N, el 23F, bueno, una mica de tot. No? Bueno, i tenim una altra pregunta també, és que volem una mica de marro i volem que ens expliqueu aquí a, a tots i totes les que estem aquí, les que ens estem escoltant, quines són les pifiades més grans que heu fet a un pim-pam-pum, no? Quines anècdotes i pifiades recordeu com les top 10 de, del pim-pam-pum? Per desgràcia, jo crec que el, el màxim pifiada que hem pogut fer al pim-pam-pum pum és fer un programa i que no es gravi. <laughs> Hi ha uns quants d'aquests. Sí. Que no està mal, eh? I què passa llavors? Al alguns per qüestions externes com que se'n va la llum, alguns per descuits... Vam fer un que a mi em va saber supergreu que no es gravés, que va ser el que fèiem amb el cantautor de Cerdanyola. El Rinconete, el... Sembla no, que era... no, Rinconete no, l'altre xaval que... Ah, no. Bueno, és que amb el Rinconete, el programa 50 crec que era, ens va passar que... Que no es va gravar. Que no es va gravar. No sé, per què en lloc d'apretar play no es va apretar play, o, eh, o sigui, el, el de gravar, i, I, no. i no es va gravar, no sé. I després, més endavant, també amb un altre cantautor, el, com és, el... Amb la Pogo, no? Tampoc es va gravar? <laughs> sí. la, Pogo... <laughs> la Pogo no es va gravar perquè... Pogo sobre humana. perquè no va poder venir, però és una cantautora que tenim en ment que vingui segur. Aquí al és un projecte L'Antojete, l'Antojete, conya. Antojete, jo, això. Jo recordo dos. El primer o sigui, de meu, eh, personal i un altre més col·lectiu. El primer meu, així que vaig viure una mica amb, amb vergonya, podríem dir, <laughs> va ser fa 100, 100 programes, el, el 150, que el van fer aquí baix, que estava al casal a rebentar de penya, sopar, sí, tal i eh? qual, no sé què, no sé quanto, que va ser això que comentava la Lola, que jo vaig portar una cançó de, del Chicho Ferla, eh, Fernández Losio. No, no. <laughs> Veus com... Caga, cagada número 2. <laughs> Como aquesta per, para rememorar... Que... <laughs> Gràcies la penya a, a Pum Pim per, per aquest moment. Eh, pues això, que em vaig equivocar en aquell moment i 100 programes després m'he tornat a equivocar. I <laughs> això era una personal que la volia remarcar molt. I l'altra, per mi, molt èpica va ser a eh, l'aniversari, no sé si va ser aquest any o l'any passat, ara ja no ho recordo, a la calçotada de, de l'Ateneu de Barberà, que estàvem allà a l'escenari, a la porta del, de l'Ateneu i va començar a caure... Ostres. O sigui, va començar a ploure. Mira, de fet ara m'estic recordant d'una altra, també molt èpica relacionada amb la pluja, però aquesta primera de la pluja va ser a l'Ateneu de Barberà, que ens van portar una carpa, o sigui, va començar a venir una carpa cap a nosaltres, uuuh, i ens la vam ficar a sobre i vam començar, o sigui, vam seguir fent el programa i l'altra molt èpica, per mi eh, sí, millor encara que, era, aquí, aquí. que aquesta va ser aquí al, al, al, juliol, el dia del concert de, de Sigelpa, de Sigelpa la inauguració de la plaça d'aquí de, del Ferrocates en el, en el parasol de Can Capa <laughs> que portàvem tot de temes així com, venga, viva la playa, no sé què, <laughs> el verano mola. Estiuet. I jo vaig posar la de anem el diumenge a la platja i va començar a caure una del copon, ben a saco, es va volar tot, o sigui, van parar tot, van parar... Bueno, una liada... I, I llavors van portar una carpa, no, una carpa no, una tela, una lona, ens ja la van foto, posar a sobre... Ja foto d'això. Sí, és sí, el que era una, una carpa, foto. però sense els pals. Sí, perquè la carpa va volar, I vam estar allà sota unes quantes, fent unes birres allà, dient, bueno, jo què sé. Ja pararà, ja pararà. no? Ja i el següent tema que sonava després d'anem el diumenge a la platja el, el portava l'Isma i era el diluvi. Sí. sí. Molt oportú, eh? Broma còsmica. Som amor, som amor. Jo tinc una pífia també que no, que no he explicat, que m'agradaria explicar, que va ser també l'hòstia, que és quan jo feia de tecles, un cop em vaig deixar els, els micros al revés. O sigui, quan la gent <laughs> parlava, com ara estic jo i se sent, no se sentia. I quan la gent estava amb la cançó que deies el que volies, de amb la birra, amb el peta, no sé se què, sentia. se sentia Hòstia. tot. I va, va ser bastant Aquesta és complicat bona, eh, de gestionar. Per això em van fitxar a mi. Sí, sí, sí. aquell dia vaig dir, ja que, prou. Què hem de dir, Riqui, I que... després a mi. I després a tu, que, que relacionat amb això hem de dir que ho estàs donant tot avui, eh? et senta sí. molt... Lo peto. Bueno, els dos ho esteu donant tot de fet, la Patri i... No, no, jo ho he donat i... tot al principi i ara... I Riqui, tu això de tenir... la segona la... cançó ho està portant ella això, tota sola. Això de que la Patri ho estigui fent també et senta bé, perquè també ho estàs donant tot. M'encanta, eh? m'encanta, perquè era, fins ara sóc com, com gairebé l'únic que, que fa aquesta feina i m'agradaria que no només que hi hagués algú altre del programa o de, on sí que fes aquesta feina, sinó que hi hagués molta més gent que faci aquesta feina en el seu respectiu programa. El relleu el tens. A la Patri, o sigui, està clar que el dia que jo estigui malalt o passi el que passi, la Patri... Ja tenim substituta, sí, sí. Em suplirà. Però una crida a que vingui més gent a aprendre com ho ha fet la Patri avui amb, un, amb 20 minuts, <laughs> que ho ha après en 20 minuts, no costa gaire i, i que facin el seu propi programa, caram. I tant. A, ni, a nivell de, de pífies, eh, està clar que la Patri ho està fent genial. Jo, sí. Eh, un aplaudiment per la Patri. Bravo! I tant! Bravo, Patri! Gràcies. La mestra Tecles. Mis Tecles. Mis tecles mola més, no? Mis tecles, mis tecles. Mis tecles, me... sí. No farem l'acudit, que l'entengui, doncs... Fe, però fes-lo ja, no? Fa estona que dius no, no lo quiero hacer. Me gustaría verlas. Ah, que... Aquí el mi perro. Va, va, va, va, val dir que jo al principi pensava que no me'l deixàveu fer, però heu insistit. Sí, sí, sí. sí. Pues, ah, sí. A nivell de pífies, jo, jo en recordo moltes, ja han anat sortint, los petrodólares, los barba negra, ¿sabes? Santiago de Chile, Silvia Pérez Cruz, bla, bla. Santiago de Chile, no. Santiago de Tenerife, eh, todos són Santiago, da igual. Eh, però a mi agradar molt un dia que també vam fer vam fer un programa per, per telèfon, que això va ser algo per mi molt, molt interessant, de trobar-me fatal i estar aquí la penya fent programa i trucar-nos per telèfon i fer una ressenya d'un llibre que, de fet, ni m'havia llegit. I... <laughs> claro que sí, campeón. No. Va ser molt guai, va ser... Esto, esto mola, ¿sabes? De... Esto es radio. N'hem fet més d'una de connexió d'aquestes així sí. Eh, telefòniques. Estàs en recordat una altra Manolo? No, però o sigui, en relació a això dels, dels llibres sí que tenim de tant en tant hem comentat el tema de que quan l'Eric eh, portava molts programes sense venir, dèiem que, que no venia perquè s'està preparant l'enciclopèdia catalana. <laughs> per això no venia, perquè tenia feina. Tot arribarà, tot arribarà. Tot arriba, exactament. Molt bé, nois, doncs un plaer saber les pifiades que heu arribat a fer i ara continuem una mica amb una mica més de música i així com abans us demanàvem que expliquéssiu el primer tema que portàveu, ara us demanem, doncs, eh, bueno, us vam demanar eh, quatre temes lliures, no? Comencem amb l'Eric, per exemple, et sembla bé, Eric? Quin és el tema que portes avui? pues mira, jo fent, fent, fent honor a el que us explicava abans de com preparem els programes, he arribat aquí em preguntant quin era aquest segon tema lliure i, i no ho sabia. <laughs> Llavors bien, eh, l'he decidit fa una estona i és un tema molt especial perquè mm, es diu Pim Pam Pum i, oh, i és... Oh, Manolo! I és... Oh, eh. Això té un, un terme nou, no? Clar, no, clar li hauríem de buscar un terme, no? És un, és un nomònim, igual, no? És I Eric, jo, jo tinc una pregunta, és, és post? No, no és post, no és post. No. És, és molt, molt old school, molt, molt de garatge us porto als Costra Nostra, mm, no he fet els deures, no sé de quin any ni de quin disc ni aquestes coses, però és un tema que es diu Pim Pam Pum i aquí, aquí el fem servir molt i que avui l'he escoltat i la veritat és que molt a saco, o sigui que, que res. Sí, és, és la cunya íntegra. Eh? És la cunya íntegra, Costra Nostra, Pim Pam Pum. Així som. temacle. Eh? Mare Abans de comentar el temacle hem de dir que els suporters d'avui ens estan superant. Sí, sí, sí, Uah, sí. lo parten. S'ho estan currant molt bé i ens estan portant molt menjar que ens ajuda a seguir amb aquesta diada que tenim aquí del Pim Pam Pum i així tot va molt bé. Sí. Així inclús moltes ens plantejarem fer un altre programa, no? Sí, eh? Amb aquestes tapes d'aquí al Can Capa tan bones. Esther, tu vindries cada dijous? Sí, <laughs> la fitxem com a suporter, eh? sí. I ens entrevistaràs algun dia. <laughs> Com, com, com heu vist aquest pim-pam-pum? Molt bé, em sonava una cosa. Et, et sonava? Sí, ah, sí. Que guai. Jo no, jo no m'imaginava per res que la cançó completa fos així, rollo batucada i tal, com... Sí, sí, mola, eh? Jo, jo <laughs> tampoc, ho he descobert fa unes hores. Però jo vaig ser l'encarregat de, de fer aquesta cunya i la veritat és que buscant Pim Pam Pum, com, com que la cançó es diu Pim Pam Pum, doncs va ser fàcil, no? Però llavors vaig haver de buscar a veure quin moment, no? perquè és això, la cançó s'hi van afegint instruments fins que està, <laughs> fins que està completa i, i bueno, vaig pillar un trosset de cap al mig jo crec que fa força que la cunya. I, I a més queda superbé, no? Avui, o sigui, trobo que, que encaixa molt bé en el moment històric que, en el que estem vivint amb els piolins per aquí. Vols dir la conjuntura? La conjuntura, sí. ha sigut un bastant pim-pam-pum de Guàrdia Civil i Nacionals Nuestros aquesta setmana passada. Nuestros sueños su pesadilla, ¿no? Val a dir que teniu, teniu una característica... Que nos dejen actuar, que nos dejen actuar. Una de revolució aquí. Al... Que teniu una característica brutal, jo crec que, que val la pena dir, que és, vull dir, en el moment en què aquí estem presentant la cançó i aleshores sona la cançó, sembla ser que ningú l'escolta, però, però aleshores tothom és com, uau, uau, 10 segons i entrem. sí, sí. Tothom es fica al d'allò i, i tothom l'ha escoltat i tothom opina això i a part, de veritat, vull dir, ben fet, eh? És, realment és clau de, de vostra, això. Vull dir. Això és realment el pim-pam-pum detrás de les càmeres, eh? Cuidao, sí, sí, cuidao. no. Així és com es fa. Estem revelant secrets, eh, que no sé, eh? No sé jo. No, ens escoltem després en els podcasts, però al dia a dia per si de cas la cançó és bona, no? Així d'entrada, com sí. de prejudici positiu. Sí, sí, sempre. Sí, si l'ha portat aquesta penya, genial, brutal, i ja després l'escoltes, no? Però... Sí, no, jo penso que hi ha moments de tot, hi ha moments que re realment no estem escoltant la cançó perquè estem parlant i hem de parlar moltes coses, però també hi ha moments que, que o al començament o al final que, que agafes una mica més i dius, hòstia, quin escà o quin no sé què o quin no sé quanto i, i t'ha molat i després sí que és veritat que si realment t'ha molat mogollon de vegades la tornes a recuperar i és una cançó que, que te la quedes i jo, te, o sigui, jo us he de dir que si la cançó és una merda ho diem sí. si és normal i no l'escoltem diem que tot guai, no sé què, no sé quanto i si ens mola molt ho diem de veritat però si és una merda de vegades es porten cançons que no són una merda, però són d'estils variats. Vam tenir una època... variats. Vam tipus, tenir una no època sé, que anàvem... Shima, no sé, coses d'aquest tipus. Tenir... jo, jo no voldria tallar-te, Isma, Va, però tallo perquè m'agradaria, així seguint l'entrevista, que ens diguéssiu quina és la pitjor cançó que heu sentit al Pim Pam Pum. Bona, bona, bona pregunta. I qui l'ha portat, sobretot qui l'ha oh. portat. Oh. Nosaltres currant-nos una entrevista neutra i sí. tal, de no etiquetes i això, és xungo, i, això eh? i ve el pall i ens ho rebentes. És xungo, això, eh? que heu dit la frase, ara comencen les pollites. <laughs> Mira, Va, doncs, mulleu-vos, mulleu-vos. Mira, jo em mullaré i el que faré serà mullar-me guai perquè em mullaré a mi mateix. Jo alguna cançó també he portat que no he pensat, hòstia, aquí i potser no, no he estat el més encertat possible. Ciao. Coses així, no? I, jo algun cop també ho he pensat, ara no em facis dir quina cançó, però aquesta sensació la recordo també. Jo no. Jo no he portat cap. <laughs> tu sempre perquè que vens, clar, eh? puja el pa. Clar, aquests se'ls oblida, tu no, perquè tu, tu, tu saps lo que vas, però mira, jo ho diré. Jo, quan us deia que hi havia, que hi havia debat, quan us deia que hi havia debat, en aquest suposat primer programa meu, hi havia debat entre si era Ovidi o era Mishima. <laughs> Eh! I què passa? O sigui, amb poesia és, i amb és poesia. pop deien coses molt interessants, el que passa que has d'estar en l'estat mental adequat per perquè, perquè t'entri i jo entenc, però a mi m'encanten aquests debats, o sigui, venir aquí i dir no, no, això és combatiu, i discutir perquè és combatiu és algo que a mi em que, sembla superinteressant. I que no sempre és combatiu, perquè també de vegades posem cançons que són clarament festives i diu en borratxa o no sé què o no sé quant i, i hòstia que guai que és, no? O sigui, de, de vegades no és per la lletra, de vegades també és per la música, no? Sí, sí. Sí, perquè a, a, o sigui, una al mica final, de tot. els grups combatius no totes les cançons són supercombatives, no? Exactament. O sigui, i no bueno, passa res. Anem a veure si seguim amb més música combativa, ara ho veurem. Ara és el torn de la seva cançó que porta el Manolo, a veure si aquest cop sí <laughs> ho aconseguim. Què ens portes? <laughs> Espero que sí. Si Sin no Dios, Chile... No, no eh? però bueno, ahí estem. Mira, avui jo anava a portar una altra cosa, de fet anava a portar els, els Siberian Meat Grinders, però buscant per allà de sobte, de tant en tant, em surt... Uah, ha sortit aquesta cançó fa un dia, fa dues eh? hores, fa no sé què. I avui m'ha sortit això de fa un dia que el noi del sucre els antics Los Muertos de Cristo yeah, han tret aquest tema que és uh, el No mataràs que és un un adelanto perquè no sé com dir-ho en català Perdoneu-me, però sóc de Barberà. Un avançament. Un avançament. <laughs> Barberà, capit. Pues és un avançament de A mi manera volum 5 eh, de l'àlbum El undécimo mandamiento que es diu No mataràs, que va sortir el dia 3 d'octubre, el dia de la, de la vaga general i, o del peron, depèn de qui ho digui, si ho vaga, vaga. o diu qui sigui. Vaga, vaga. No mataràs, que ve molt... Escolteu la lletra perquè encaixa molt bé amb, amb això que estem visquent. Vinga. educación, aunque pues eso. eh? Temazo. Manolaco de Barberà, temazo. De Barbarula. L'hem escoltat super atentament tothom. Sí. A saco. A tope. Sí, la, lle la lletra sobretot. Ens ha calat a muerte. Sí. Chicho Fernández Losio. <laughs> secció, podríem dir llavors que ja hem inaugurat la secció d'espeine del Pum Pam Pim, no? Uh, no, jo no, o sigui, ara ho estàvem comentant amb, uh, amb l'Eric, que estava aquí al, que està aquí al Comenteu costat. molt, eh? Bueno, comentem bastant perquè com que no tenim cascos i a més compartim el micro, pues, bueno, ens queda això. O sigui, és complicat. Queda, bueno. Llavors, això, compartíem una mica de, de lo difícil que era, no? perquè normalment portem pues, cinc sistemes, depèn de, de quantes siguem, i llavors pues, ens anem com accelerant, hi ha el rumor de que jo porto ah, no sé què, no sé quantos. Etiquetes, però... etiquetes. Etiquetes. I llavors he portat aquesta que, no sé, que, bueno... bueno una de... mica despeine. Claro, dentro de lo que hay, ¿no? pues... Mm, pues eso. És despeine. Anna en pujadeta. Claro que sí. Aquí li toca ara? li toca ara? li, li toca el torn al Ricky, no? Toca a mi? Sí. La, la teva cançó triada sense, sense consigna. Sense consigna, jo la veritat és que tenia molta feina i estava a punt de portar alguna altra cosa diferent, no sé què, però al final he dit, no, portaré el que a mi m'agrada algo que em pot definir més o menys, o sigui, no, amb una cançó no pots definir ningú, ni, ni, ni cap gust, ni res, no? És un split? No, no és un split. <laughs> és un temacle que es diu Ansiedad i és de l'último que cierre. Fot-li canya. Fot-li. Vinga, Patri! Uh! llena y alma de ansiedad. De ansiedad. De ansiedad. De ansiedad. De ansiedad. Allò que sempre diem, no? que quan, el, quan encara molaven... <laughs> si hi ha un grup que sigui... No, no, encara prou bé i els directes que foten a mi continuen encandilant, tot i que els últims discs que, que han tret pues doncs no, no, no m'emocionen tant com ho feien en aquella època. Ves? Sí, però si, si, per, si pel Manolo un grup insigne i que sempre porten grans programes és Sindios, tu ets l'últim que cierre. Sempre ho has fet. Sí, bueno, tenim uns, un, un, un gran repertori de tiros fijos, no? I tant. <laughs> Hi ha, hi ha bandes que ens ho fiquen fàcil, que no cal ni que tu pensis, obres la carpeta de la banda, tries qualsevol disc, qualsevol cançó i, I I tant. Bueno, I abans de seguir amb més música, volem dedicar això a esa Patri, Patri mola, se merece una radio, hola! Uuuh! Bueno, bueno, hem de dir que, hòstia, això fa pujada, sota el nostre concepte. Ens estem pujant una mica ja les crestes, no? Fa pujada, eh? Deixeu-me dir, sobre Digues. aquest debat, escolta'm bé, escolta, que tu ets la instigadora. Sí, tu, tu, tu. tu. digue'm, <laughs> digue'm. El, el meu primer programa, que el vaig escoltar, el 20 de febrer del 2010, pot ja la tira d'això, l'Isma en aquell programa deia, eh, quan s'estava acabant, el programa ja fa baixada. O sigui, no hi ha dubte, no hi ha dubte. Bueno, que sigui tradició no vol dir que sigui eh, com, bueno, no sé si correcte o... Com, mm, com el 12 d'octubre, vols dir? O... <laughs> Els toros? Bueno, el que oh, suportes bueno, entenem. Claro, cadascú del seu criteri i visca la diversitat. I desobediència, no? Ante Clar, todo. Ah, ante todo. Bueno, I, bueno, pues bueno, farà pujada, farà pujada. Isma. Que pugi, que pugi. És el teu, el teu torn. Mira, que, la meva, què ens portes? Mira, la meva darrera cançó d'aquest programa, d'aquesta edició 150 del Pim Pam Pum, no podia marxar d'una altra manera que amb els cop, aquesta banda de, de metal hardcore del Vallès Occidental, amb el Juan Ralaveu, el Gallego Presi i el Marc a les guitarres, el Sergi al baix i l'Alan a la bataca. És un tema zarrangano del seu primer treball internacionalista del 1999 i que porta com a títol Leitmotiv. Sos el poble, salva poble. Perdoneu, Ai. abans que posem el tema zarrangano que porta l'Isma, el, pim pam, el pum pim pam, pum pam pim, pum pam sí, demana per unanimitat popular que el Palli porti birra, sisplau. Sí, perquè si no, no ah, està complint amb la seva funció. La funció social del Palli no està present avui, eh? I ara sí, no anem amb els que portarà xupitos després. <laughs> doncs què, música? A veure, a veure. Foli, foli, foli. Som-hi, fot-li. Nunai nina nena Nunai nina nena Nunai nina nena será olvidado. Mare meva, Isma, mare meva. per què ho he dit? Ni una vez más. A Cinci. Dedicada a totes les que ens heu escoltat en algun moment en aquest programa de música combativa que avui fem 250 amb molta alegria. Arriba el pai amb els xupitos, això no s'atura. Se palli, també se mereix una hora. Polli. Radio, hola cambra perquè res hola. no falli, falli, falli, falli, no? No, ja que és la meva funció social, qual, <laughs> pues, faig honors. Reproducció social. Ho fas molt bé. Bueno, sols el poble salva el poble, eh, que no ens prenguin els lemes, si us plau, quan tenen els sentit almenys. Els seran sempre nostres. Sí, bueno. Gràcies. <laughs> Seguim, no? Sí. sí, de fet ara que estem amb la panxa contenta gràcies a aquest suport gastronòmic que l'Ester i l'Adri s'estan currant aquí d'una manera molt zarranga, no? Eh, podem seguir, us pensàveu que havia acabat, però, però no. De Això fet, continua, continua. Continua i l'entrevista es posa en un punt una mica més interactiva, podríem dir. Més, més dinàmica, eh, sí. no? podem dir? Sin más dilatación... Eh, <laughs> ahí, ahí, com diria l'Estefa. Li, li, li podríem dir prova, li podríem dir dinàmica, li podríem dir joc, Ara ve una part on el que farem serà, que la Noe veig que ja els té preparat, seria sí. repartir uns paperets. Agafeu un cadascun. I cadascú ha d'agafar un paperet. Passa Comencem per aquí. No, no a veure, hi ha paperets... Un hi ha un palpalli també, eh? Sí, hi ha un palpalli, clar. Ah, bueno, brindis, ens demanen una pausa pel xupito. Brindis. brindis. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. carrers. Salut i revolta. Sempre Salut nostres. revolta. Els carrers seran sempre nostres. Els carrers seran sempre... Salut. Boníssima aquesta ratafia. Molt bé, tothom té els seus papers. A l'Eric li ha semblat superbé. La tinc tot al pataló. Gràcies, <laughs> Eric, per aquest somni. La majoria la tinc jo, que no l'arriba arribat ni a provar, però... Ah. Ei, Mireu els papers, Sí, mireu els sí, papers. si us ha tocat el vostre nom, eh, ens ho de tornar. Sí. No? Vale? Algú té el seu nom no? en el paper? No. no? Hòstia, que bé, la primera, molt eh, bé. Hem de dir que cada... He de dir que quan m'ho hem passat he vist el meu nom i he intentat no agafar-lo. Vale, <laughs> Sí, Tot per, correcte. Pels, eh, Ivon, pels oients no, que estiguin sí, escoltant... Sí, sí, pels oients. Aquí estem repartint uns paperets. Eh, cada paper té el nom d'un de, de dels Pirimpapum. I què, a què consisteix aquest joc, dinàmica, prova, diem li com vulguem, no? Cadascú haurà d'escriure què aporta al, al pim-pam-pum aquella persona que li ha tocat el paperet. És a dir, els paperets tenen els noms de, de tothom, a cada li de tocat membres, sí. Exacte. I què aporta aquella persona? Per exemple, Isma, començarem per tu. Quin paper t'ha tocat i què aporta? Vinga, marro, marro, marro. A mi m'ha tocat el paper del Manolo. Ué! Sí. Però per mi el, el Manolo és una persona molt especial que va, va venir aquí al, al programa ja fa, ja fa temps i que, i que si recordo coses d'ell són vàries. Una és aquesta intensitat que tenen les cançons. Jo no sé d'on tu treu, aquesta creativitat de, de, de trobar. O sigui que al final, una de les feines, que això no se n'ha parlat gaire, que tenim la gent del programa és, és buscar temes. Som autèntics miners, ens fotem allà on faci falta per tal de trobar temes que, que siguin espaterrans. Doncs això m'ha que us digui que el Manolo és el que troba els temes espaterrans. O sigui, quan, quan diem que trontolla Can Capa, només, o gairebé només, és perquè el Manolo ha tirat un tema zarrangano d'aquells que ens deixa esturats a tots i a totes. I, i més enllà d'això, la veritat és que eh, fora de micros he descobert un, un amic, he descobert una persona superinteressant, una persona que, que, que s'ho val, i que, i que la veritat és que fa créixer dia a dia el programa amb la seva presència. Per tant, Manolo, per mi, a, a mil. A mil. Bueno, a, veig, veig que ens estem ah. a, posant tendres. No, a, a, la, la amb la resta és la nostra millor arma. Eh? Amb la eh? resta de, de companys també, però a mi m'ha tocat el Manolo i el Manolo per mi és això, és un, és un company amb qui parlo de les nostres coses i, i de qui sempre rebo temes per, per el PDSCAR i per, i per poder mantindre la retina durant molts anys. És un tio que porta una música que la veritat de, d'ençà que va, va començar el Pollastre, que amb el Pollastre ens teníem mogollon, i amb el Ricky també, i amb l'Eric no, però és un tio que a nivell musical eh, l'entesa és, és màxima, màxima. Moltes gràcies, Isma. Seguim, seguim. Eric, és, és així. més papers. Quin, quin paperet t'ha tocat a tu? Pues mira, a mi a mi m'ha tocat l'Isma. I... I tot i que, dir, tot i que l'Isma ha dit que, que no s'entenia amb mi, que ho, eh, que ho puc entendre, eh? perquè el Palli ens ha portat... Ens ha portat... Ell no ha dit això, no ha dit això. Jo, jo... Ai, però, però que, que, que, que és per la gràcia. El tema és... Ja m'he perdut, però bueno. Ah, com anava, que l'Isma deia que no s'entenia amb mi i que ho entenc, perquè el Palli ha portat un xupito i me l'he tirat per sobre, conjuntament a sobre del Manolo i de la Patri, Llavors entenc que al principi tingués dubtes de si es podia entendre amb mi o no, però estic molt content perquè malgrat aquests dubtes inicials que jo també podia tenir per altres qüestions, al final el que he trobat és un conductor de programa, una persona que no fallava mai, que estava molt convençuda i que a mi m'aportava una, hòstia, una tranquil·litat i unes ganes de compromís també de dir, hòstia, si l'Isma gasta aquí que porta no sé quants anys xupant no sé quanta merda a Cerdanyola, fent els divendres una història estranya amb casals i coses rares, és com, com jo he de fallar perquè estic trist avui, saps? És com... És l'activista incansable, no? És l'activista incansable. Seguim i seguirem. Ese Isma como mola, se merece Radio Hola! Ué! Que ricasco, família. I pues això, aquesta energia a mi m'aporta mogollon i venir aquí cada dijous amb, amb l'Isma pues, pues m'omple. I moltes gràcies per tot a tu, això. A tu, perquè en realitat tu has aportat una cosa que el programa no tenia, que és aquesta secció i aquesta part de, de cultura que realment... Eh, que no et toca tu, Enrique! Eh eh eh, eh, eh, eh, ja, és així. Ma massa amor, massa amor. Censura. Qui continua? No, bueno, censura en l'amor. Hem de dir que està molt bé, evidentment, cadascú no? aporta el seu i és important. Però bueno, seguim, Ricky. Què t'ha tocat a tu el paperet? Oi, t'he enganxat amb la birra a la boca? <laughs> Sí, fent un glob, fent un glob. A mi m'ha tocat el palli. Yeah. Vinga, palli! Què s'ha dit sobre el palli? Primer, que ja ho, ho acabem de viure tots plegats, <laughs> és el subministrador oficial del Pim Pam Pum, això indubtablement. Ese palli, com mola, se merece una radio hola. No, és veritat, eh? Sempre que arriba, arriba amb unes birretes a les mans ens dona l'alegria al programa quan sigui abans de començar, sigui durant el programa, sigui al final. I sempre se bé. Sempre quan arriba, perquè sempre arriba en algun moment. Apareix així com de sorpresa, no? Apareix de sorpresa i ens dona l'alegria. Però és que a més és el fundador, del, és el creador del programa, o sigui, ja és tota una inspiració. I a veure, molts dels que esteu aquí potser el coneixeu més personalment, perquè, a veure, jo sóc de fora, Bona No ah, ah, no No, us connecta eh, tan profundament ni tenim tants, tants Vincle, vincles tan vincle. no? de terceres persones que a, eh, a, ajuden a acabar de conèixer les mm. persones i tal. Però tot i així el Palli el tinc reconegut i sé que he reconegut a tot el Vallès com una persona molt autèntica, amb, molt, amb una força i amb una energia per engegar projectes, com va engegar la ràdio, com que estàs a, a Alerta Solidària, ets un actiu allí increïble, Alerta Solidària, per tots un referent, tots els que... I perquè hem... res no falli! Palli, palli, palli! És que és veritat. Ai, sigui, palli... perquè vols ocupar una casa i necessites assessorament, sigui perquè et falta un advocat, sigui perquè et falta el que et falti, sigui perquè vols muntar un col·lectiu i necessites uns contactes per fer no sé què, sigui perquè el palli està allí per tothom, no? és com pel poble, i a la ràdio, com que és part del poble, del casal del Can Capablanca... Pues... Sols el pall i salva el poble? No, no. No, no. Too much, too much. A veure, que... no, no, s'ha de personalitzar amb ningú. Tothom fa la seva feina, però el pall jo crec que té molt, molt clar quina, quin és el rol que pot aportar, quina és la feina que pot aportar i la porta amb tota la seva energia. O sigui, bueno, I el pall és d'aquelles persones de Sabadell que ve a Barberà i això s'ha d'aplaudir, eh? Bravo! Bravo! Per la gent de Sabadell que surt de Sabadell. Sabadell s'acaba en Barberà. Bien. <laughs> Un autèntic relacions públiques? Sí, home, sí. Palli, què has de dir això? Alguna cosa o...? Quan em toqui parlar diré el que haig de dir. De moment <laughs> em guardo a l'espera. doncs... Palli, quin paper t'ha tocat? Bé, doncs jo haig de dir que em sap greu perquè m'ha tocat algú que és de Terrassa. Oh! <laughs> Touché. Supera 2002. Ens ha tocat una a Eh? Sí, ens ha tocat l'una a l'altra i després del que has dit, pues, tot el que anava a dir ja no ho diré, tot allò de saps i allò altre de saps l'altre i allò de, que vam parlar l'altre dia fora de micro, que ens injustiem, pues allò no ho diré. <laughs> Però tot i així, eh, doncs és que ara estic una mica emocionat per lo d'abans, la veritat m'he quedat així descol·locat, però a mi m'ha tocat el Ricky, òbviament, i, i haig de dir que per molt entusiasme, per molta il·lusió, per molta alegria, per moltes ganes i per molta gent que hi hagués, sense el Ricky això no seria possible i la qualitat que té el Ricky en aquest sentit és, és única i absoluta perquè ja podríem haver-hi 300 garrulos, volem fer un programa aquí a la porta del Pim Pam Pum, que si no és algú que posés ordre informàticament, que s'ho treballés a casa, que fes el que fes falta perquè això funcionés, que tirés del carro, que arreglés coses que per nosaltres són què? Uh, zeros, uns, uh, zeros, uns, zeros, uns, zeros, uns, pues no... Cables, cables que no hi són, sí, no hi coses... I jo crec que el Ricky es mereix... Ese Ricky como mola, se merece Radio la I, i... Grande! I per no allargar-me, dir-ho que tot això ho fa amb la virtut de qui no fa soroll i de qui passa per un lloc que si es nota que ha passat és perquè el lloc està millor després de que hi hagi passat ell. Vull dir que jo crec que això és una virtut super, super guapa i, i aquí em quedo. Gràcies, Estem molt d'acord. I tant. Vindran llàgrimes avui, eh? pim, pam, pum. El Com m'està agradant aquesta petita secció que estem fent, eh? Falta el Manolo. Sec secció tendresa. Manolo, que està molt callat. Sí? Pues sí, o sigui, tot i que no sabem qui m'ha tocat, tot i que aquesta secció s'estigui convertint una mica en una dedicatòria de l'agenda de, de, de l'ESO. De, em dediques l'agenda que l'any que ve potser no anem a la mateixa classe. I, i que boniques uh, són. Eh? Era la poesia adolescent. Tothom sap Manolo. de què parlem. Eh? Hem de firmar eh? algo, una postal o algo. Eh, a mi m'ha tocat l'Eric. Mira, oh. m'ha tocat l'Eric. Oh. oh. <laughs> pues per mi l'Eric la veritat que va ser una bona introducció al, al programa perquè no sé, vull dir, ens hem anat coneixent en diferents espais però aquí al Pim Pam Pum quan ell està la veritat que ens fem unes mirades de complicitat mentre fem el programa en les que ens entenem prou bé i, i riem molt la veritat <laughs> perquè tenim una perspectiva de, de política i de la vida prou semblant i a part, bueno, ell va entrar aquí a fer una secció, que és la secció de, de llibres combatius, que avui no, no l'hem fet i ja fa uns quants programes que no la fem perquè s'està preparant l'enciclopèdia catalana, <laughs> que d'aquí poc, pel programa 500, la portarem sencera, serà un programa de 12 hores en què l'Eric dirà totes les paraules importants de l'Enciclopèdia Catalana. Amb l'accent correcte. I, bueno, I ell i jo coincidim en una cosa, que és que ens encanten els llibres, fer-los, llegir-los i tal i qual, i, i ell ho fa i també per mi és important com... Bueno, o sigui, no sé per què, però no ens trobem més, més sovint i, i per mi està guai quan, quan tu vens perquè ens trobem aquí i xerrem de coses i com avui no? que estem aquí una mica de, de, de Dupont i Dupont no? com, com, sí, compartint micros, sense cascos i, i, i, i tal i qual i per mi, bueno, o sigui, a mi m'agrada molt quan tu vens i, i quan no vens també perquè et faig pulles de que no vens però quan vens molt millor i, i això Vinga, molt bé. Visca. Bueno. Visca. Molt bé. Parlaves de, de dedicatòries de però aquí estem per fer el programa i també per recordar que sense tendresa no hi ha revolució. Eh! Sense tendresa no hi ha revolució! Sense tendresa no hi ha revolució! Supertendre, sabeu? bueno, seguim endavant. Eh, 250 programes aquí també no, com, pues està guai fer una pausa, expressar coses que nosaltres com a suporters pues, vivíem i sabíem que, que sentíeu i que estaven allà, no? I, bueno, pues... ha, estat, ha estat preciós, la veritat. Sí, en aquest sentit, agrair-vos mogollon aquest pum pam pim, eh? perquè, perquè feia falta. Moltes gràcies per animar-vos i agafar els micros. I fer-vos dir-vos coses boniques. Eh, sí, sí, <laughs> exactament. A veure si us hi dieu solets i tal. Ah, ahí vamos, ahí vamos. <laughs> bueno, pues seguim, ara passem de la tendresa a l'humor, que també és una arma que tenim i que ens agrada molt tenir, que ens fa lluitar millor i, i seguir com contentes amb tot el que fem. I llavors començarem amb una secció que és el passapalabra pum pam pim. Ah, Ja, ja vindrà la música, no us preocupeu. I si no la gent, no i si no la gent té YouTube, no passa res. Sí, la música. Eh, <laughs> comencem amb el passapalabra, tothom sap com funciona, no? pues nosaltres farem una descripció i vosaltres us heu de llançar el micròfon per donar la resposta... Però, però qui sigui. Qui, qui vulgui, qui vulgui. Qui vulgui, no sé, les quatre, auto, autogestió sí. és la vale, solució. Vale. Som-hi. Vale, començo jo. Con la H. L'adjectiu més cotitzat entre cançó i disc. Homònim. Homònim. Uh! Uh! Mini punta paral·lisme. Seguim, seguim. Amb la R, què fa l'isme amb les claus? Uh, amb els claus. Amb les claus. Reblar-ho. Reblar-los. Eh! eh! I això continua. Amb la P o amb la B. Moment més àlgid del pim-pam-pum. Pujava, Pujava ja! Eh! Continuem, continuem amb la seta. Quan la cosa comença a pujar i es posa un tema que lo peta. Nya, nya, nya, nya, nya, nya. Zarrangano. Bien. Ué! Eh! Què ens fa pujar el Manolo? El pa! El pa! Ai, la cresta. No! Eh! M'ha faltat la lletra, perdó. Ho heu fet molt bé, ho heu fet molt bé. Continuem amb la D. Què passa a la tercera ronda? Despeine, l'agenda. Eh! Molt bé. Agenda'm I seguim amb la E. Com veieu està desordenat, eh? Però no passa res. Ah, sí. Estic lliure. Amb la E. El vostre bataca preferit. Eneco Bataca! <laughs> Yeah! Una abraçada a l'Eneco des d'aquí. Sí, Aupa, Eneco. Amb la P, la cantautora més esperada del programa. Però vos Que vindrà. Una abraçada, eh? Des, del pim Bapú. vale. amb carinyo. <laughs> Tota, Andresa, tot amb amor, tendresa, humor i tal i qual. I amb la P, l'última pregunta, el subministrador de birres del programa... Pagui! Eh! Déu de Déu, eh? O sigui... Déu-n'hi-do, déu nhi déu Aprovats, aprovats. Sense palabra ni res d'això, eh? Sí, sí ho tenim clar. I em sap greu dir-ho, em sap molt greu, però això fa... Baixada, ara sí. Baixada, podem dir? Sí. Comença a fer baixada. Bueno, depèn dels criteris. Per no, nosaltres, pujada. pujada, baixada, com sigui. El tema és que, que ens hem d'acomiadar. Sí, tenim no. un... Quants temes tenim? Aleshores, no, espera un moment, un moment. Abans d'acomiadar-nos, bueno, no sé si les companyes volen afegir alguna cosa, jo Mm, bueno, sóc la que està parlant ara i, per exemple, vull dir que he estat encantada de participar en aquest programa, que m'heu fet sentir super a gust, que per mi és un privilegi formar part d'aquest Pim Pam Pum edició especial 250 i no sé què opinen les altres companyes. Bueno, evidentment, venim aquí amb molts nervis, no? amb molt cagades no? de uah, al final ho haurem de fer, però bueno, que al, fi, eh, a cap i a la fi, per nosaltres això era un regal per vosaltres, no? per totes les estones el que... la cap. El fill a la cap. Que ens feu passar cada dijous, no? que compartim amb vosaltres, com venim a fer de suporters i, i bueno, avui hem, hem pres el micro. tomat. <laughs> Hem, hem tomat el micro, algunes ho entendran millor així. <laughs> Però, bueno, per una bona causa. Claro, i que hem agafat la veu i no la deixarem. La veu i les mans. Bé, bé, bé, bé! Bueno, vosaltres dèieu, no?, que era un regal. Jo crec que cal dir que per nosaltres també és un regal, no?, evidentment. És una experiència nova que no havíem fet mai. I hem de dir que... Hòstia, al principi dèiem quins nervis, però ara... Bueno, ens hem ficat, no? Dèiem al principi. Tenim ganes de més. Home, el proper <laughs> dijous no venim aquí res, amb les claus. Però... <laughs> no, ha estat molt bonic. Raula, Raula. A, a bla bla bla. <laughs> que això, que el proper dijous venim aquí amb les claus i ens tanquem aquí sota clau. Claro. I fem el programa nosaltres. Clar que sí, Mister Class! Pum, pam, pim! Pum, pam, pim! Pum, pam, pim! Molt bé, doncs ara, abans de, de tirar els últims temes, com feu normalment, no? que els presenteu i sonen i ens acomiadem i tal, doncs no sé si, després de totes les preguntes que us hem fet, si eh, algun de vosaltres volia afegir alguna cosa més que no haguem preguntat, el que sí, que vulgueu dir eh, jo estic una mica sobrepassada, en plan de que això és molt bonic, que heu insinuat que fareu un, pim, un pum pam pim, llavors no sé, això és meravellós, que la música segueixi, la ràdio mola que t'hi cagues i... I moltes gràcies, moltes gràcies per el regal que ens heu fet, per estar totes aquí, per gaudir de la música, dels grups d'afinitat, de Bonano, de lo que vulgueu. I sí, per mi no ens moltes gràcies i, i seguim, seguim a les zones i, i seguim fent créixer això. Bueno, per mi també simplement agrair a vosaltres que ens heu fet aquest regal, com deia al, al principi, perquè eh, ojalà com deia abans, no sé com es diu ojalà en català, perquè de bo. soc de Barberà. Uh, <laughs> oxalà. No. Ojal. Ixalà. Ah, tant de bo. Tant de bo. Tant de bo. Uh, poguéssim fer uh, això més sovint eh, agrair eh, al Pai, a la Diana, que també, que no li hem agraït gens, però que ella també... Un aplaudiment a la Diana. Ué! Esa Diana, como mola, se merece Radio Hola. Perquè Au, ella estava, estava aquí eh, sent suporter sí. del Pim Pam Pum. Explicant xistes baix, també. Explicant sí. la secció de xistes combatius del pim-pam-pum... Que ha d'arribar, ha d'arribar. Que ha d'arribar, uh, això jo no sé, perquè jo no he provat el... A la Diana per la pròxima la liem. Sí. Sí. Bueno, pues això, agrair al Palli, a la Diana, a la penya del, del Casal, que ens aguanta cada setmana aquí i que tenim una condició molt especial de neteja, de tal, a la Marta també, perquè ve d'aquí, ve per aquí de tant en quant i, i i ens fa veure que som uns guarros, perquè és veritat, o sigui, hem de netejar i tal i qual, i moltes gràcies, Marta, i a tota la gent del casal, que si no fos d'una altra manera, igual jo com a mínim no em trobaria amb, amb totes vosaltres, i a la penya que ha vingut avui, a la penya que ve als especials, i a la penya que ens escolta, i a vosaltres quatre, que ens heu fet aquest programa, que és un regal per mi, uh, pues moltes gràcies. I tant que sí. Molt bé. Algú més vol afegir alguna altra cosa? O... Jo, si voleu, insisteixo amb el casal, però amb perspectiva històrica, no? que quan la ràdio abans, quan va sorgir la ràdio, estava en un altre edifici... Al carrer Duran i Sors. Al carrer Duran i Sors, on hi havia sales d'assaig i tal, i en un dels pisos hi havia la cooperativa. La una cooperativa, i en un dels pisos hi havia la ràdio, però per desgràcia el projecte aquell va caure i la ràdio va estar a punt de caure també i gràcies a la gent de Can Capablanca que ens van oferir una sala que president. la sala del president que per nosaltres ha sigut la vida, la vida. I la quartera i tot plegat. Increïble, increïble el suport des de Can Capablanca i, i res més. Ja ho han dit tot. Hem d'acomiadar el programa, em sembla que ens anem amb uns quants temes o no? Sí, ara volia donar pas a la Ivonne o la Lola, perdó, mm. m'he equivocat. La Lola, què ens portes, Lola, per acabar el programa? pues jo porto un tema dedicat al meu especialisme. Olé! <laughs> Moltes gràcies. Com deia abans l'activista incansable, que bueno, no, totes, totes juguem amb contradiccions i anem fent, i l'isme per mi és un exemple de gestionar-les. Llavors el meu estimatisme, no diré company de vida, però sí eh, company de lluita, i, i d'amistat i tal. Eh, és una cançó de Calle 13, també la dedico una mica a l'Ivon, perquè sabíem que no podia haver un programa on participés l'Ivon sense una cançó de Calle 13. Eh, és una cançó no molt coneguda de Calle 13 que es diu Pal Norte, de l'àlbum Residente o Visitante del 2007, dedicat també una mica en aquests moments no? a tota la gent migrada que que viu amb més dificultat encara de la que ja vivia tot el, tot el racisme institucional i, i social que hi ha als carrers després de l'atemptat de Barcelona, perquè no oblidem no? que estan detenint a gent, que no sabem què està passant amb aquesta gent, que no sabem què està passant amb, amb les reflexions de la, de, de la, de la gent del poble davant d'això, no? que hi hagi un atemptat no vol dir que la gent àrab o la gent migrada eh, sigui més culpable. Són els nostres veïns, són persones que lluiten per la vida igual que ho fem nosaltres i, i igual que són mm, bueno, igual que va per elles, va per també les persones refugiades que no m'ha acollit i, i per totes elles pues, aquest tema pel norte. Molt bé. Molt bé. Sense, bueno. Si no puedo bailar, tu revolució no m'interessa. serpiente por el camino del viento. Voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice, <laughs> pasaporte. ¿A dónde va por ahí, don esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Anegadito. Ah, hombre, compa. El camino es lo m. menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Tengo que sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújulas, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque la fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Risa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento tu lenguaje, tu acento. Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy para el norte sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retrata mi pupila. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano Resbalando por las cuerdas del cuatro de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra, como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla, yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, todos, todos, todos. Yeah. Temazo que ha aportado la yeah, Yeah, eh? yeah. incluso hay hi bailoteos aquí, sí, sí. al Can eh, de dir. Hem posat de peu a ballar y i Sí, sí. Ha perreo aquí, eh? Què has de dir, en relació a bailoteos? Bueno, que si no se puede bailar, no es mi revolución. Yo... Lo afirmas. Yo me sumo a esto. Continuem, Això... continuem amb el comiat, no? Ara la Bea i la Ivonne diran els darrers temes d'aquest programa. Quins porteu? Bueno, és el darrer tema i, i el que he portat avui és una cançó d'un grup que, amb el que tinc molt d'estima, un grup de Madrid, Tremenda Jauria. És un grup que, amb el que des de Barberà moltes de nosaltres ens sentim allarmanades. Vam venir a Barberà a la festa major i ho vam donar tot hem anat a Madrid, tenir una tocar, per passar més hores en una tocar que, que a Madrid i també ho vam donar tot, moltes de nosaltres. I el tema que porto és Flow Partisano, de Tremenda Jauria, del disc de Cuentes Pendientes. I bueno, algunes de nosaltres també tornarem d'aquí a poc a Madrid, al fin de gira, per donar-ho tot i per ballar-ho tot. I bueno, aquí us el deixo perquè el disfruteu. Molt bé, clar que sí. Doncs el tema que jo us porto, canviant una miqueta de registre, és un tema que el títol de la cançó m'ha semblat molt apropiat. Es deia, bueno, es diu el tema Guerrilla Radio i bueno, doncs els dels Rage Against the Machine yeah. eh, ay, ay. de l'àlbum The Battle of Los Angeles del 1999 i entre altres coses que diu el tema és l'explotació de los trabajadores i bueno, per acabar doncs, amb una mica de, de canya i abajo el trabajo i bueno, yeah. doncs, anem a escoltar-ho. Bueno, abans de, de posar-nos sí. a escoltar se m'hauria una cosa molt important. Digues. Que és que aquest tema jo personalment li vull dedicar a l'Isma. Isma, Olé. company. Ràdio Guerrilla. Va per tu. És veritat. T'estimem i doncs... company, aquesta cançó va per tu. Doncs jo Seguim també, també te'l dedicaré company i va, aprofitaré que estem de dedicatòries i doncs jo també li dedicaré al meu company de vida que està a Suïssa, que avui justament ara mateix està treballant i no el podrà sentir però demà el podcast sí i, <laughs> i li dedico al ser, clar que sí. Clar que bueno, sí. penya, doncs fins aquí l'edició 250 del Pum Pam Pim. Eh, ha estat un plaer estar aquí amb totes vosaltres, el públic que hem, tenir, que hem tingut, eh, totes les que hem format part i, i bé, doncs dir que ens veiem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Flow partisano, bombo metralla de la paciencia, drop la piel de gallina. Gritos de guerra, dopamina, flow partisano bailando en la pista. y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, no hay trato, no fallo. Este es el flow partisano, micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. es su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bombo metrallar de la paciencia, el drop estalla. es su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, Redemption